E, dragi Karlovčani, dobro večer. E, dobrodošli na novi Polkaviju, hvala što ste došli. E, evo sad smo u novom prostoru jer e, obično smo u knjižnici za mlade, a ovo je odličan prostor ljetni i stvarno je ugodno biti ovdje s vama i sa našim gostom i na ovom svježom zraku ljetnom. E, nećete mi zamjeriti ako posebno pozdravim e, gospodina Plevnika koji je dvostruki dobitnik nagrade HND-a za novinara godine i koji je ovdje s nama. A to je važno u kontekstu da imamo predsjednika HND-a danas za gosta, gospodina Sašu Lekovića. Ukratko ću e, u biti ne mogu kratko jer je dugačka biografija, ali evo, e, proći ću što brže e, biografiju gospodina Lekovića. E, jedini čovjek čiji je životopis duži, kojeg sam ja vidio, to je na nekih 15 stranica, je Denis Mikšić. Rekao, ti si ono, već možeš pisati memoarije. Znači, gospodin Sašo Leković je ove godine izabran za predsjednika HND-a. Od 2008. E, godine e, je autor i urednik regionalnog multimedijalnog projekta Potraga, kojega je od 2008. do 2011. producirala Beogradska medijska kuća e, čuvena B92, a nakon toga vodi Centar za istraživačko novinarstvo sa sjedištom u Zagrebu. U Europa Press Holdingu e, je bio od 2007. do 2008. godine, e, bio je glavni, e, savjetnik glavnog urednika projekta Sutra. Od 2004. do 2007. je radio u ili za medija centar u Sarajevu kao menadžer Centra za istraživačko minarstvo i medijsku edukaciju Net Novinar. <clears throat> Ako ja slabije govorim ili obično imam razglas, ali ako me ne čujete dobro pa me upozorite. <clears throat> U Europa Press Holdingu je od 2002. do 2003. E, bio e, osnivač i voditelj odjela za istraživačko novinarstvo. E, ovo sad ide kronološki obrnutom smjeru, mi se vraćamo u prošlost. U areni je bio od 2001. do 2002 izvršni urednik. Od 2000 do 2001. E, je radio u Globusu kao istraživački novinar, a od 1997. do 2000. E, za jutarnji list. Znači u prvoj postavi. E, od 1993. do 1997. radio je za, opet za arenu kao reporter i urednik i 93. je radio također kao reporter za Globus. 90. i 91. Eh, je radio eh, za tjednik Boom u Daruaru, odnosno osnovo ga je, bio njegov vlasnik, glavni i odgovorni urednik. Od 84. do 93. godine eh, je bio novinar večernjeg lista, a od 81. do 93 je bio e, novinar i urednik na radio Daruvaru. Od 81. do 91. E, je vodio dnevne novine, nije bio dopisnik vjesnika e, iz Daruvara, tako i od 79. do 81. je radio u Virovitici, u Virovitičkom listu i na radiju Virovitici kao novinar. E, sad je tu niz projekata e, na kojima je gospodin Leković sudjelovao i na kojima je radio i također je i e, predavač. Tako da ne duljim dalje. Njegova biografija je prisutna na internetu i lako je dostupna. Evo gospodin Leković, hvala vam još jednom na dolasku. I sad da krenemo s pitanjima ako mu prije to <clears throat> reći hvala što ste me zvali, <clears throat> i ako ne budem ja govorio dovoljno glasno, recite, ispričavam se ljudima koji sam okrenuo leđe, nisam ja kriv, tako su me, tako su me postavili, probat ću bar nekako ovako. Ovaj, isto tako se ispričavam, nije pristano, nedostaje mi jedan zub, ali pukao mi je dva dana prije izborne skupštine, prije dva mjeseca nisam stigao preći preko ceste još, tamo da mi, da mi poprave zube. Tako da, <laughs> ovaj, pa, da nije pristojno pa zato kažem. Ovaj ništa, e, dakle hvala vama što ste me zvali i hvala da li da ti kažem hvala ili, da se naljutim što sam me podsjetio koliko sam star, ali dobro, nema veze. Aha, to. E, pa ono. Uglavnom bili ste sada na e, sastanku i na sjednici jednoj posebnoj istočnog odbora Hrvatskog novinarskog društva u Karlovcu. Ono se zove Karlova Sogulin E, kako ocjenjujete taj sastanak? E, da li vam je bio informativan i e, eto, vaša impresija s tog sastanka, kako možete da, podijeliti? Da, bio je vrlo informativan. Inače, odmah nakon nakon izbora kad sam izabran za predsjednika, a to sam zapravo rekao i u, u programu izbornom, mhm. da ću svakako nastojati da svi članovi Hrvatskog novinarskog društva se osjećaju <clears throat> pardon, jednako vrijedni bez obzira da li su u Zagrebu, Karlovcu ili u nekom još manjem mjestu i da ću pokušati ovaj, posjetiti i fizički što više mogu ogranaka i onda s njima kontaktirati što češće, a ovdje je bila situacija da Karlovac jedan među, prvima zato što ste se vi sami javili. Ovaj, na to vam hvala. Ovaj, neki druge sam morao, ja zvati da dogovorimo ovaj, da se vidimo, vi ste me zvali tako da ste ne preduhitili. E, I bio sam neki dan u Šibeniku, recimo, oni su me isto zvali, bio sam i kod njih. E, kako e, ocjenjujete e, ovaj protekli svoj mandat, ovih par mjeseci što ste u HND-u predsjednik, e, na što ste naišli, na kakve izazove i kako se s njima nosite? Uf, pa prije svega ono što mislim da je bitno da, se shvati da HND e, s obzirom na svoju tradiciju koja je stuga 105 godina, E, i na činjenice tko, ko su bili osnivači HND-a i na to da bez obzira na osipanje članstva ovih zadnjih 5-6 godina zbog financijskih razloga neki ljudi su jednostavno nisu bili zadovoljni onim kako je HND radio, ovaj, e, ima još uvijek i bit će i sasvim sigurno sve više e, oko 2500 članova, što je recimo po nekim procjenama svaki drugi, svaki drugi novinar, svaka druga osoba koja radi kao novinar objavljuje u hrvatskim medijima mada je teško znati točno jer se mediji gase, neki se pojavljuju, neki, neki se gase, nema, nema točne evidencije, ali otprilike to bi bilo, otprilike dosta, dosta, precizno. E, mislim da, da HND treba biti e, prije svega se vratiti korijenima da radi ono i to vrlo vrlo e, mnogo i vrlo, vrlo ovaj, snažno ono što mi piše u, u, u statutu, dakle da se bori za integritet novinara i profesije. E, da e, se ponovo vrati e, obrazovanju izdavačkoj djelatnosti onim što je u posljednjih godina nažalost nažalost ovaj se ugasilo i da bude vrlo važan faktor ovaj dakle u, na cijeloj medijskoj sceni za jedna od stvari koje, sam uveo je da, smo odmah išli e, i, kao, ja kao predsjednik i podpredsjednici gdje god je to moguće jer jedan podpredsjednik je iz Rijeke i svi su osim mene potpuni volonteri, ja nisam profesionalac, ali dobijam određenu naknadu, oni ne dobiju ništa, radi u svojim redakcijama, tako da ovoga je to vrlo teško, i za njih i, i zapravo nema mnogo onih na koje se mogu svakodnevno osloniti, ali smo dogovorili da idemo u, u, u uprave, da razgovaramo sa upravama medija, prvo najvećih pa onda svima ostalima, odvojeno sa redakcijama, sa e, ministrima koji su zaduženi za neke resore koji su na bilo koji način povezani ili mogu biti povezani sa medijima i novinarstvom, tako smo danas recimo bili kod ministra Lalovca. Hmm sa vrlo konkretnim ovaj, e, zahtjevima. E, isto tako ću tražiti ili sam već tražio prijemi kod predsjednice Republike, predsjednika vlade, predsjednika Sabora. Ovaj, e, svima želim objasniti na koji način će HND od sad funkcionirati, zašto je važan ovaj, i mislim da smo od dva mjeseca to uspjeli. Neko mi je danas rekao ili neko mi je rekao ja to ne smijem ni pratiti da sam valjda ono vi ste više... ali to nije zato što ja želim biti u medijima, nego zato, što mislim da smo, da smo načinom na koji smo počeli raditi e, zapravo napravili jednu vrstu protu udara, jer ako onaj koji je pratio, dakle, e, izborna skupština HND je prilika i za one koji e, ne žele dobro HND-u i novinarstvu da se oglase i onda im je to jako zgodno od onih stalnih mrzitelja po forumima koji nemaju pojma ni kog mrze ni zašto, ali važno je da mrze ovaj, do nekih koji to rade vrlo sustavno i znaju zašto to rade i oni su bili malo iznenađeni jer nisu valjda očekivali, valjda im je HND prošao ispod radara, pa nisu očekivali da ćemo mi nešto ovaj, ozbiljno raditi na ovaj način, tako da je počelo sa uvredama, mržnjama, pretnjama, smrću i tako dalje. Međutim, čini mi se da, je, da se malo situacija promijenila ova dva mjeseca i da, da su oni shvatili da ipak ovaj, e, imaju posla sa, sa nekom organizacijom koja koja neće mirno sjediti i čekati da oni uništavaju novinara i medija. Eto, to je to. E, spomenuli ste da ste e, bili kod e, ministra Lauca nas, pa bih vas molio više informacija o tom sastanku što je bila tema, ali mhm. prije toga bih pozvao vas sve, ono da sudjelujete u kreiranju ovog razgovora jer je to koncept pokavlja, zato smo i u krugu. E, jer e, nekako mislimo da krug i e, potiče, potiče sudjelovanje i da je ovako intimniji. Kao u klubu liječenih novinara. Pa otprilike, Tako da u svakom momentu, a naravno da je u kontekstu i razumno, uletite sa pitanjem, pod pitanjem i, i pa ćemo onda komunicirati svi skupa. Evo, ministar Lalovac, što je Dobro, dakle, mi svima naravno ukratko objasnimo ovoga, vrlo kratko ovaj, e, e, e, što, je naša misija, što želimo, a onda dolazimo s konkretnim pitanjima. Dakle, konkretno pitanje koje je upućeno već prije skoro mjesec dana ministru Laucu, ali on bio bolestan, tako da nije mogao, nismo ranije se mogli vidjeti, je se ticalo, bio nekoliko stvari, ali ona koja je bila hitna, uvijek izaberemo jednu koja je hitna, koja nam je najvažnija jer mislimo da najmanje vremena treba da se riješi, ne treba se rješavati dugoročno, a vrlo je važno. E, znate da, da je bilo mnogo lažnih slobodnih novinara kroz RPO e, u velikim, pogotovo u velikim sistemima, sad se to pokušava riješiti, pa na primjer, u, evo recimo, bili smo sa upravom EPH i vlasnikom nedavno, Eh, oni su zapravo dio tih ljudi koji su bili lažni e, slobodnjaci, zapravo rade sve kao i svi zaposleni, samo se vode kao slobodni novinari, gazda plaća manji porezi i doprinos, vama da bruto honorar, a vi onda od toga toga ovaj, se ovaj, e, plaćate poreze ili ne plaćate ili kako već nalazite se, radite što mislite da je pametno. Dakle, dio tih ljudi je sad zaposlen, međutim naravno mali, mali dio ljudi jer je kriza i za mnoge nema posla i sad više kako nema toliko mogućnosti za lažno ono, e, lažne slobodne novinare, onda ti ljudi ili, ili su na burzi ne mogu, ne rade ništa, ili ako žele biti novinari, moraju biti zaista slobodni novinari. Međutim, slobodne profesije u Hrvatskoj su, pa uključujući slobodne novinare, e, do prije, do izmjene ove posljednje, do novog ovršnog zakona zapravo, su bili e, protuustavno kategorija drugog reda jer nisu mogli otvoriti zaštićeni žiro račun. Mi znamo da novinari po nekoj moje procjeni čak možda više od tri četvrtine, a i to sam malo rekao, novinara ima zapravo blokirane račune i jedini način da prežive je da imaju zaštićeni račun. Do sad to nije bilo uopće moguće, što kažem protuustavno, to, to sam provjerio i sa nekoliko nekoliko ovoga, ovaj, ovaj naj, najozbiljnijih, najboljih odvjetnika. E, sad je ovršni zakon to promijenio i sad možete kao slobodnjak e, otvoriti e, zaštićeni račun, ali nisu napravljeni takozvani podzakonski akte. Tako da kad dođete u FINU, pa oni kažu dobro, donesite nam potvrdu iz ovaj, porezne, međutim u poreznoj ne izdaju takvu potvrdu kako FINA treba, jer nisu iz Ministarstva pravosuđa dobili uputu kako treba izgledati ta potvrda. Dakle, to je nešto što se može riješiti u normalnom razgovoru između tih ministarstava, FINA i porezne uprave je u roku pet minuta, međutim oni to nisu riješili, mi smo danas e, inzistirali da se to riješi, kako smo unaprijed uputili pitanje ministru, on je to znao, kontaktirao je ministarstvo pravosuđa i rekli su da će u toku dana pokušati već e, e, naći rješenje za to i da će javiti. Ja sam otišao ovamo, nisam, nije mi se niko javio telefonom, da li to znači da nisu danas im javili ili će javiti sutra, ne znam. Ali evo recimo to je jedan od načina na koji pokušavamo riješiti. To je problem koji je užasan problem. meni je bio neki dan kolega koji je mlađi od mene, koji je ono u najboljim godinama koji je odličan novinar, prije 4-5 godina izgubio posao, čovjek preživljava da e, živi u kućici bez vode i struje i skuplja plastične boce da bi preživio. Pa zato što ne može otvoriti zaštićeni račun, jer mu, je sjelo, ne znam, komunalno ili nam pojma ko. Mhm. E, kažem, e, rekao sam vam kad smo dolazili da, e, odnosno pitao sam vas i sad ću vas pitati, jeste li više dali intervjua sada od kad ste predsjednik HND-a nego što ste ih kao novinar u svojoj karijeri napravili kao sa drugim ljudima? Ne znam, nisam brojao ni jedno ni drugo. Ovaj, pretpostavljam da ipak nisam, ja sam 36 godina novinar, ja nisam radio mnogo intervjue, nisam radio mnogo, nisam, nisam dakle radio kao što nisam radio mnogo kolumne, ovo više sam radio reportažu, izveštavanje vijesti, istraživačko novinarstvo, ali, ali ako se nastoji ovako još dva mjeseca, opasno ću se <laughs> približiti. Tako da sam sam sebi već dosadan. da li vas iznadio taj interes e, javnosti, jer vi ste maltene svaki drugi dan u pa gledajte, ja mislim da je to, da je e, dijelom, zato što smo uspjeli tu negativnu kampanju od početka zapravo preusmjeriti e, jer e, iskreno rečeno ja sam i kao novinar pošto radim dosta sa strancima i, ono vrlo, dugo i prošao sam razne obuke ovaj koje nažalost ovdje kod nas ponekad ne možete proći, pa tako i krizni menadžment i razne druge stvari koje novinari obično ne rade, tako da sam znao točno s, kim, čim se suočavam i kako na to reagirati, a da, a da, ne, da ne lažem, da ne spinujem ništa slično. I onda mislim da smo dijelom uspjeli načinom na kojima smo reagirali ovoga javnim priopćenjima i nekim drugim dakle, akcijama o koju spominjem recimo kao što su ovi razni razgovori, e, steć e, prokrenuti taj dojam o Hrvatskom novinarskom društvu, to je jedna stvar, a druga stvar je e, što ja mislim da je i dio novinara koji traže intervju pa i njihovih urednika, makar to ponekad ne željeli priznati, su shvatili da žele čuti nešto što je u interesu novinara i novinarstva, što inače ne mogu čuti svaki dan a moja prednost što sam ja slobodni novinar. Dakle, ja nemam gazdu, nemam vlasnika, nemam urednika, imam vrlo veliko iskustvo i međunarodno, podršku međunarodnih e, organizacija koje se bave zaštitom novinara, zaštitom ljudskih prava, e, e, tako da, ovaj, mogu si dozvoliti nešto što si recimo neki drugi novinari koji ne moraju, nisu od mene ni manje pametni, ni manje sposobni, ovoga ni manje vješti ne mogu si dozvoliti, a, drugo, kažem ja kako 12 godina već vodim jednu malu nevladinu organizaciju Centar za istriječko novinarstvo, ali prilično uspješnu, ovaj, i pomogao sam osnivanju svih centara za istraživačko novinarstvo gotovo na ovaj ili onaj način u regiji i, razne raznih drugih organizacija. Imam, i te neke menadžerske sposobnosti koje su tu neophodne, jer vi kad ste predsjednik HND-a, to nije kao, što mnogi misle, pa i novinari sad pišemo neka priopćenja, i bavimo se tim. Mislim, vi morate poznavati odlično zakone, morate znati, bar neko ko zna, ako vi ne znate to, dobro analizirati zakone, kako da se, kako da se pišu, kad odgovorite, kad pišete neko priopćenje, da to je posao ravan ponekad diplomaciji, jer morate paziti kako ćete nešto formulirati, e, kako će tko na to reagirati, a, plus toga vodite naravno računa na činjenice na to da morate u nekom trenutku nešto svakako reći i mislim da, da to, je dakle posao za tri, četiri različita vrsta, dakle različita vrste, kako bi rekao, profesionalne osobe i to stvarno nije lako i ja mislim da bi svakako i nastojaću da, da ovaj, pred, predložit ću nastojaću da u neki budući e, predsjednici ili predsjednice budu profesionalci u HND-u jer je potpuno smiješno je da, da tragikomično je da predsjednik ili predsjednica bude, ne bude profesionalac ili profesionalka jer se to ne svodi samo na potpisivanje ne znam, nekakvih ugovora o kojima nemate pojma ni kako je do njih došlo, ni što u njima piše i o, ne znam, dijeljenja nagrada, dolaska e, jednom godišnje na neku skupštinu, s čime ne, ne govorim ništa ružno o, svojim prethodnicima, ne govorim, oni su naprosto bili u toj poziciji. Ako si negdje zaposlen, mi imamo podpredsjednicu društva koja je drugi mandat koji u njenoj redakciji vlasti to obstruiraju kad treba ići na, na sastanak HND-a. Mislim, šta da vam kažem drugo zašto e, je toliki interes. Naravno da je HND važan za hrvatsko <clears throat> društvo kao novinarstvo, ali možda je to što e, su otkako ste vi zabrani, e, se desili, e, desilo se nekoliko incidenata kao što su evo nedugo prije, nedugo nakon što je ovdje u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva Karlovac promovirana knjiga Smijeh slobode E, njezin autor Boris Pavelić e, je umalo dobio otkaz e, onda evo zadnje koliko pratim je se prijetilo Dragi Pilselu vama se prijetilo ako se ne varam Boris Dežulović je dobio otkaz suradnje u Slobodnoj Dalmaciji a, ovdje kod nas u Karlovcu je pretučen Željko Peratović možda ima još e, incidenata, ali ovo što sam nabrojao je stvarno mi se čini i, jedan i previše, ali i ovaj veliki niz i to otkako ste vi postali predsjednik HND-a. Pa ja ne znam da li vi insinuirate da to ima veze sa, mojim izborom predsjednika. Ja nisam organizirao ni jedno od tih ali incidenata. Da, ali okay. Pritom svi su mi oni vrlo dobri poznanici pa neki i dobri prijatelji. Da, pa dogodilo se to. Pa mislim da je to dosta utjecalo i na taj interes u javnosti ono o čemu smo pričali. I ja se nadam da smo mi odgovorili na adekvatan način da se iz tog vidjelo ovaj, da mi ne pišemo samo priopćenja radi priopćenja, nego uvijek iznesemo i načelni stav. Ovaj, jer tu se ne radi samo o pojedincima. Drugo, E, e, sad se dogodilo to što se dogodilo tim ljudima kojima se dogodilo, ali nama su e, svi novinari jednaki. Dakle, ono, da se, ono što se događa Bori Dežuloviću ili, Borisu Paveliću ili, ili Željku Peratoviću, da ako se dogodi bilo kom drugom, mi ćemo reagirati na isti način. I samo jedna ispravka, Boris Pavelić je dobio otkaz to je vrlo jako zanimljivo. On je dobio otkaz, iako su tvrdili u njegovoj upravi slovene Dalmice da nije. Međutim, e, e, mi smo istog trenutka kad je on dobio otkaz i kad nas je tom obavijestio, e, mu pomogli oko pisanja tog očitovanja za koje on dobio tri dana, da, da pokaže, ako uspije dokazati da nije kriv koja je s njim radila dakle, jedna, jedna odvjetnica koju smo mi angažirali i ovo ovaj, napisali smo priopćenje e, koje je dosta, dosta snažno odjeknulo i na kraju njemu taj otkaz povučen i ka, upravi su tvrdili, meni na kraju, e, meni na kraju e, predsjednik uprave koji mi nije htio odgovoriti na moj upit u trenutku kad, kad sam ga pitao zašto je taj otkaz dan i da mislim da on nije opravdan, onda mi je jednog dana, samo nakon tri dana mi je napisao odgovor na mailu prije tri dana, e, kao pa nije Boris Pavlić dobio otkaz. Ovoga. I onda sam ja shvatio zašto me to napisao, jer su oni nakon dva sata priopćili da on zapravo nije dobio otkaz, nego da je dobio kaznu, ono, opomenu pred isključenje. Ovoga, dakle, oni su se tad dogovorili da, da to, to ublaže, a zapravo su mu bili otkaz dali, on njemu otkaz Ali koji je razlog? Mi, e, ne može biti razlog objava informacija. Pa ne može, ali gledajte, ima, ima nekoliko stvari. E, jedna stvar je što u Hrvatskoj nekad je, kao inače, recimo, ajmo u bivšoj Jugoslaviji da ne idemo dalje, je, je bio politički, izravan politički pritisak na novinare, do, do toga da ti ono, ako već nisi bio izbrifiran kao glavni urednik na nekom partijskom sastanku, onda ti neko nazove i kaže ovo može, ovo ne može ili to, to nije valjalo. A, to se promijenilo, dakle, jer promijenilo se mnoge stvari u društvu i kod nas je već dugo na dijelu, dakle, jedan konglomerat pritisaka, bilo javnih, bilo nejavnih, e, e, u kom sudjeluju e, i političari i financijski moćni ljudi, dakle, na razne načine, pa i organizirani kriminal. Ponekad se ne vidi gdje je tu razlika uopće, od onih E, privatizacija, pa čak i medija i nadalje. Dakle, e, e, ovdje imamo situaciju da, da sad kako su počela već ova neproglašena predizborna kampanja, da imamo i, interese političkih grupa da pritišću, ponekad čak vrlo, vrlo, vrlo kako bi rekao, direktno i bezobrazno, onda imamo dakle tu ljude koji su vlasnici medija, a većinom vlasnici medija kod nas imaju neki drugi core biznis. Mediji im ne služe čak ni da bi zarađivali zato što mediji baš ne zarađuju ovaj posljednje, posljednje vrijeme i onda oni ih koriste za, zapravo za razne političke dakle dodvoravanja, pa onda kad su u predstečnoj nagodbi da, da razmišljaju ko će biti sljedeći eventualno vlasti, pa kako bi oni tu nešto uštećarili, Tako da tu ponekad ne treba uopće biti direktan izravni pritisak, nego se jednostavno vlasnici medija uprave se prilagođavaju, urednici koji su nažalost oni koji su u najvišim pozicijama su jedino dobro plaćeni novinari kod nas ovoga, a oni zapravo umjesto da budu glavni prvi e, e, među jednakima u redakciji su produžena ruka menadžmenta i onda je to fino ono ko domine, kad jednom krene onda nekad je teško čak shvatiti da li je to neko izravno pritisnuo ili je to neko se podmetnuo ono, prije vremena da, da bi ono se naklonio i onda tu dolazi do takvih bizarnih situacija kao recimo ova sa uh, Kolevom Pavlićem ili recimo objašnjenje zbog čega je prekinuta suradnja Slovena Dalmacija sa Borom Držovićem koje bi bilo komično da nije tragično, mislim. Tako e, da. izgubio je spor, e, Slobodna izgubio, izgubila, izgubio, izgubila spor i morala je platiti oštetu e, zbog teksta kojeg su pustili. Da, mi smo to u priučenju upravo rekli, dakle, tri, godine to nije bilo sporno, bar ne formalno, možda su oni u redakciji ono ogovarali jedan drugog, ali nije bilo formalno i sad, e, nije bilo sporno i sad na kraju e, e, otkaže se suradnja autoru, iako je to pustio neki urednik, iako autor nije biro odvjetnika koji će braniti Slobodnu Dalmaciju, ovaj, a drugo, to, kakva je to poruka? To znači da sad svako, zbog čijeg teksta neko izgubi spor, ovoga će, bit ćemo otkazana suradnja. Mislim, to, to je potpuno, potpuno besmisleno. A imali smo nekad situaciju e, u neka bolja vremena financijska, da na primjer je novinar čak iskrivio, po svom pogreškom je napravio nešto što je možda i u uredniku promaklo jer nije, nije jednostavno mogao znati ovoga, pa su novinari zvani kao svjedoci, a tužene su opet e, ovaj, dizavačke kuće i plaćale oštetu. Ja ne kažem da je to u redu, da je to, da je to profesionalno, apsolutno nije da novinar e, pogreši na taj način ali samo reći, hoću reći kako se sve okrenulo obratno. A sad e, se sve više i tuže direktno novinari, tako da ja nisam siguran da, iako su dobili ovaj spor sa e, Slovom Dalmacijom, da ovi e, ljudi koji su tužili neće tužiti ga i privatno, ne znam, zato što uvijek postoji mogućnost privatne tužbe. I sad se zapravo sve više privatnih tužbi na novinare podiže, zato što na taj način, dakle, oni su i manje moćni od nekih koncerna, jer sad ako vi tužite EPH, pogotovo kad je Hanžeković vlasnik, malo je veći problem nego ako tužite nekog novinara koji radi EPH. Drugo, to je zastrašivanje novinara, jer vi čak i ako i ne izgubite spor, on dugo traje, vi platite, ako platite sudske troškove, to je već previše za nekog novinara. E, I ovoga, e, redakcija vas se odriče i zapravo je to e, indirektno, ali vrlo jasna, jasan pritisak na novinare da E, počnu razmišljati ako već nisu autocenzuri. Zašto bih ja nešto napisao ako, će, ako ću ja i moja obitelj ono, biti bačeni ono, na koljena, nećemo imati od čega živjeti, ovoga, a moju redakciju onako to nije briga. Dakle, to je vrlo, vrlo opasno i to smo mi zapravo pokušali sve... Kako su vama Pa dobro, ne, ono što je bilo po društvenim mrežama i telefonom i to, to, to ne računam, to su obično ono ljudi koji imaju dijagnozu, pretpostavljam, pa su nekom nesrećan. Ili će je dobiti. Da, ili će dobiti. Da, danas je moguće, dakle, vrlo jednostavno, anonimno, pod nikom, ili čak i svojim imenom, ali, vrlo brzo, ono, možete se negdje uključiti i tako to, to ljudima nekad, je bilo ljeno da se tim bave, ne? A, ovaj, sad, je to jednostavno, ali, e, dobio sam jedno e, anonimno pismo u kojem mi prijete smrću, o, to smo prijavili policiji, ja s obzirom na posao koji radim, ja sam dobio ranije prijetnje zbog ono što sam pisao i tako dalje, ali nisam nikad to prijavljivao jer to sam ide u rok službe, ali ovo mislim da je napad na instituciju, znači nema veze sa mnom, nego ako predsjednik HND-a dobije, e, e, ovaj, e, pismo sa prijetnjom smrću, onda mislim da se to mora prijaviti. Ja ne mogu vam govoriti sve što piše jer smo to predali policiji i oni dalje rade na tome, ovoga, ali u svakom slučaju vrlo, dakle, vrlo jasna neizravna, pardon, izravna prijetnja smrću i vidi se da to radio neko ko, evo mogu vam reći toliko da to, se vidi da nije radio neko od ovih e, što po, forumima ono, lupetaju, e, jer je, jer adresa do, došla se dakle, u Obotnici na, na HND, pišemo ime, prezime, sve, ali je rađeno e, na šabloni, dakle, tako da se ne prepozna rukopis. Poštanski pečat je 10.200, a jedino glavna pošta odakle u Branimirovo ima taj broj, mhm. ovaj, e, e, e, taj poštanski broj i unutra nema nikakvog rukopisa, nego je sve otisnuto, isprintano, ali kod kopiranja, ona klasična, klasični štos, nekoliko puta je kopirano i svaki put je pomicano. Tako da se zapravo, raz, sve čitko, ali se razljevaju tako da ne možete utvrditi znači ni tip printera, ne možete koji printer. To je jedan stručni uradak. Tamo očito neko radio ko, ko zna što radi. Ne? Eto, ali, ali to je, mislim, ni, naravno ništa u odnosu na ono što je doživio kolega Peratović ili Margetić ili recimo, evo sad je, znači, dobio i kolega Pilsar prije dva dana isto ovaj pismo sa Prijetnjom. E, gospodin Peratović e, nije bio zadovoljan reakcijom HND e, u vezi s ovim pitanjem. Evo kako to komentirate? A ja bi najradije ne bih komentirao, ali moram pristojno odgovoriti na pitanje, pa ćemo reći ovako. E, ja kolegu Peratovića poznam više od 20 godina. Dakle, kad je kao... kao... zašto da ste ga vrijeđali e, nešto da ste mu rekli da lupeta u tom smislu. Da, ali ja sam mu napisao u jednom trenutku da, da, ne, nek ne lupeta, ali nakon što je on mene izvrijeđao <laughs> ovoga i HND ono, ono na neviđen način, ovoga, ali e, mi je žao što sam reagirao jer sam mogao pretpostaviti takvu njegovu reakciju. Dakle, ja njega znam od od, od 91. E, kad ga je on kao, ured, kao novinar gradske rubrike Vjesnika poslan na, ratište. Nažalost, to su radili urednici tada sa mladim neskusnim novinarima i pošto sam ja iz Zapadne Slavonije, on je došao tamo, ja, sam kao mnogim drugim mladim kolegama pomagao. Mi se znamo od onda i kad god je potrebna neka pomoć sam mu pomogao. Međutim, mi znamo kroz što sve on prošao, kako je izgubio posao, koje pritiske je pretrpio i svakom slučaju mu nije lako, tako da ja njegove reakcije nikad ne mjerim onako kako bi mjerio reakcija nekog drugog u toj situaciji, jer ga razumijem, ali mogu samo reći e, da je HND u slučaju kad je on sada pretučen, nažalost, e, dakle ta reakcija je bila, ja sam provjerio to u arhivi, najbrža reakcija HND-a ikada, dakle u povijesti HND-a, jer sam ga ja nazvao u bolnicu, o, odmah čim sam doznao, nekom je, čak ne znam, nekom je iz Karlovca od novinara, više se ne mogu ni sjetiti kom je javio, ja sam bio na nekom putu, nazvao sam ga u bolnicu, razgovarali smo kratko jer mu je baterija izlaze mobitela, ja sam rekao da ćemo napraviti reakciju, javiti se policiji, mi smo, to je bilo uveče, a mi smo u pola 12 uveče, dakle, izdali priopćenje kojim e, tvrdimo da je to pokušaj ubojstva, da je upitno da li je to vezano za, nešto drugo nego za njegov, posao koji ovaj, znamo o čemu on, čemu on inače piše. I dakle, to bilo pol 12, u noću smo to napravili, dakle, sve članovi izvršnog odbora sam digao nazvao telefonom jer sam uveo pravilo da ne mogu potpisati priopćenje ako više od pola članova izvršnog odbora se ne slaže. To nije moje privatno društvo da mogu raditi što hoću. Ovaj, I nakon toga smo, dakle, e, e, obavijestili sve međunarodne organizacije, Europsku federaciju novinara, Reportere bez granica, Simo, eh, da ne nabrajam dalje, OSC, Department za medije u Beču, svi su napisali priopćenja tražeći od policije zajedno s nama da se to što prije riješi i da se pronađu nalogodavci i onda nakon toga, nakon što, što eh, je dakle eh, taj napad nije e, kvalificiran kao pokušaj ubojstva, onda smo zajedno sa Europskom federacijom novinara napisali još jedno priopćenje, odnosno otvoreno pismo predsjednici Republike, predsjedniku vlade, ministru unutarnjih poslova tražeći da se to kvalificira kao, kao ovaj, e, e, pokušaj ubojstva i da se služi što prije riješi. E sad stvarno ne znam šta, šta bi dodao na to. I pritom, ispričam se, pritom sam ja dan nakon toga dobio pismo s pretnjom smrću i napravili smo priopćenje, to sve možete provjeriti, ono ako niste sigurni da govorim istinu, u kom sam namjerno u naslovu namjerno sam ispustio da sam dobio e, pismo s prijetnjom smrću, zato da bi taj slučaj koji se dogodio dan ranije bio i dalje, dakle, najjači slučaj u medijima, da, ne bi se sad taj slučaj mog pisma koje sam pismo koje sam dobio s prijetnjom smrću, da bi sad postala vijest umjesto ove. Dakle, sad zaista ne znam šta sam, šta mogu više napraviti. Dobro, teško je nama suditi. E, pretpostavljam da niko od nas nije bio žrtva pokušaja ubojstva. Zato kažem, zato kažem, ja, ja razumijem reakciju. Ovaj, i, meni je žao što sam uopće, pardon, ovo što ste spomenuli, ispričam se, samo sekundu, je bilo na fejsu, jer, jer je kolega Operatović u nekom trenutku po, njegovoj ocjeni mi nismo postupili dovoljno dobro i on je u jednom trenutku napisao jedan post koji je bio zaista uvredljiv i za, mene i još neke poimenice članove društva i za HND ovoga i onda kad je to ja sam mu pokušao objasniti ovo što sam sad objašnjao vama, on je nastavio i onda sam u jednom trenutku rekao, ono zaista napisao ono kao mogu bi biti bar elementarno pristojan i, nemoj ludovati ili šta sam napisao. Dakle. Ako sam, ako sam time ga uvrijedio, ja se stvarno ispričam, ali nakon ono što je on <laughs> meni napisao, mislim, je, mogao sam ili da prešutim ili da napišem to što sam napisao. Izvolite. E, u Karlovcu još tuku novinare, baš za sada. E, prijete, to ne znam. Ali znam nešto drugo. <clears throat> Žao mi je što ovdje nema nikoga iz lokalnih medija. Niti jedan novinar lokalnih medija, ja ga nemam. Pa evo ga pored tebe. Ne, ne, ne govorim, za, za gradske lokalne medije, da, se, da, malo bude precizno. Dakle, govorimo o novinarima tjednika i novinarima radija, a svjedoci smo toga da gradska vlast sustavno uništava e, lokalne medije, a s obzirom da znate o čemu se radi, samo bih htio kratki komentar. A gledajte, ja ne mogu komentirati zašto nema nikog iz ovih e, medija, to, to ne znam, to mogu samo koji pretpostavljati ovoga, a što se tiče odnosa gradske vlasti, mi smo i danas na ovom sastanku izvršnog odbora razgovarali, a i prije toga sam ja dobio neke informacije, neke dokumente, mi smo i danas dogovorili na koji način, na koji način zapravo reagirati na takvo ponašanje. Ne, ne, bih govorio nikakve druge detalje, e, ne zašto je to nešto posebno konspirativno, nego zašto se radi o tehničkim stvarima. Ovoga, dogovorili smo način na koji mislimo da treba, da treba komunicirati e, od sada sa oprostite, sa, sa, sa gradskim, sa lokalnim vlastima. Dakle, Evo, mogu ja komentirati. da, Mi smo poslali, naravno, svima obavijest da je danas pokrivio e, e, gradski mediji to tu najavu nisu objavili, ali zato u stopu prate gradonačelnika koji je na putu u Kanadi i znamo u svakom trenutku što čovjek radi i to će biti jedno, kako bi se mogla izdati jedna knjiga e, putopisa u Da, ali, ali e, Marin je poslao prije mjesec dana jedno otvoreno pismo, kao slobodni novinar, objavio ga samo Kaprta, nitko više. Niti jedan drugi lokalni medij ga nije objavio. Dobro, mogu, sad, Mogu sad, evo jedna od stvari koje smo razgovarali prije toga. Dakle, e, e, ono što sad radimo između ostalog da sadašnju web stranicu hnd koja je tehnički zastarjela, e, sadržajno nije baš najadekvatnija, pretvaramo u jedan ozbiljan web portal koji bi trebao već od jeseni, dakle takav biti, gdje će između ostalog, gdje će između ostalog ćemo ga prijaviti kao mediji jer ćemo ispuniti uvjete ovaj, koji su potrebni, tako da bismo mogli ga i financirati kao, kao medij, ali on se, će se baviti isključivo, dakle, bit će kao svi web portali od, od vijesti, sve novinarske forme, ali će se baviti isključivo novinarima, e, medijima i novinarstvom i dakle, i takve vrste reakcija iz, e, ajmo tako reći, uvjetno rečeno manjih sredina da su dobro došle. Dakle, mi hoćemo da svi novinari budu jednako vredni, a, kao što znate, na portalu kad nešto objavite, to svako ko zna čitati jezik kojim je pisano, može pročitati bilo gdje u svijetu i dakle to, to je još jedan od kanala recimo kojim se može izbići ta, ta, taj, to zagušenje ono u, u, u, ovaj, u komunikaciji na, na lokalnim sredinama. E, sad kad već imam reći, onda ću završiti za, za kraj još jedno pitanje. Imam, ja sam inače glavni tajnik Hrvatskog zbora novinara i tu ste u uvodu rekli e, e, koja vam je namjera kao novom predsjednom HND-a, a dio zbora, onoga društva, E, kakav je plan vaš sa zborovima? Ima jedno devet ili deset zborova, kako ne Pa sad ne znam na kom smislu mislite. Prvo, pa ajmo ovako, prije svega uočio sam da, da postoje, to se ne odnosi na vaš zbor, ali se odnosi načelno. Dakle, uočio sam da postoje da veliki, da je postoje, dakle problemi sa, sa Eh, aktima društva, od statuta nadalje. Negdje je problem što možda nedostaje nešto što je bitno, negdje je problem što neki zborovi i organici uopće nemaju poslovnik o radu, što je nedopustivo, eh, od izbora delegata recimo za skupštinu pa nadalje planove rada, ne postoji strategija, ništa od toga ne postoji. Ovoga, dakle, dakle da, se, da se ti akti svi naprave tako da, da imaju smisla i da budu korisni, da postoji jasna ovoga procedura. Drugo, ja sam već sad tražio, zamolio sve e, zborove i ogranke da do kraja šestog mjeseca, to je sutra, pošalju nekakav okvirni plan rada do kraja godine da vidimo što možemo pomoći od financiranja nadalje. Dobio sam samo dva, dobio sam i vaš sam sad dobio i od umirovljenika i od e, zdravstva. I sad mislim da su kolege rekli isto da danas ili sutra kad su šaljuli će poslati E, i vašne, koliko sam razumio. Dakle, drugi se nisu, nisu čak ni na to... Znači, postoji jedna vrsta inercije u članstvu i kad, kad, svim, kad bilo s kim razgovarate, svi se, svi se žale kako ih svi tlače, kako kako ono, ali recimo kad dva mjeseca nisu u stanju postati program ono šta bi oni radili do kraja godine. ja ne kritiziram, ali to je tako. Sad ja, ću ponovo to tražiti, zato idem u zborove, bio sam sad u Šibeniku, bio sam u, prije toga u, u, u Grožnjanu na, na skupu koja svake godine organizira zbor zdravstvenih novinara, jer mislim da je to bitno, ali ovako kad porazgovaramo, onda kasnije mi možemo e-mailove na bilo koji drugi način, kad se ljudi ne vide, onda mnogo i ne znaju. Drugo, ja ne mogu, ja sam obećao e, da ću, bez obzira što me obavezuje statut da jednom godišnje podnesem izvještaj o radu, e, ja ću svaki mjesec podnosim izvještaj o radu, prvo izvršnom odboru koji on mora odobriti i onda plan rada za sljedeći mjesec a onda ću to staviti sada i na web stranicu, tako da svi mogu vidjeti što se radi, da mogu, da mogu reagirati. Još ću jedno pitanje, Marin, samo e, s obzirom na to da ste spomenuli da planirate da bi predsjednik HND-a trebao biti profesionalac po vama, Dobro. što na obim posla koji ima, e, u ovom trenutku e, HND ima profesionalce, to je tajnik, to je Luvić. Mhm. Kakav je onda recimo vaš plan u buduće sa glavnim znam da su bili problemi. A dobro, ti ovo ovaj, je sad... ovo je nešto drugo. Ja nisam imao nikakvih problema, jer, da, ali, jer sam ja tu dva mjeseca i dosta nisam imao problema. Pa ne, to, je, to, je, ono, to sam, dakle, kad sam govorio o aktima, dakle, ja tu mislim da neke stvari, eh, da neke stvari treba drugčije organizirati u društvu. Ali stvari u tome, e, ja ću predložiti, predložit ću znači izmjenu akata, dopunu ili, ili formiranje novih akata od statuta nadalje, ne zato što ja želim nametati svoju volju, nego i to će naravno biti na raspravi. Ali mislim da se to mora napraviti tako, jer, ako, ako pokušate da dobijete, na primjer, od svakog zbora neki prijedlog kako bi oni imali poslovnik o radu, nema šanse. Postoje zborovi po pet godina koji nisu bili u stanju napraviti poslovnik radu. Znači, to mora se napraviti neka, ono idete od strategije, pa, pa ovoga, onda, onda ovaj, idete na niže i onda onda kad se sve to predloži, svatko će imati pravo reći, ok, nama, nama bi trebalo još tu nešto, ne bi trebalo, ali onda to naravno mora proći kroz tijela. Sad imate problem što kod nas još uvijek uz društvo je delegatski sistem, koji ne mora biti sam po sebi loš, ali ovdje je malo, malo problematičan, pa, se, e, pa imate nadležnosti se preklapaju, pa onda je pitanje šta ko treba raditi, znači to je, nije dobro, međutim, e, vi znate da e, po sadašnjem statutu Skupština mora donositi takvu vrstu odluka, Dakle, ja ću predložiti ono što mislim da treba izvršnom odboru. Ako on usvoji, onda ćemo kroz druge organe gdje treba. Ali zapravo e, jest ovdje situacija koja treba sazreti. Ja mislim da treba i, i biti neka kritična masa članova da shvate zašto su takve promjene bitne, da ne gledaju svoj privatni interes ili možda čak i nije neki interes privatni nego inak. Nekad ono, ljudi se posvađaju bez veze samo zbog ono, ko zbog međe, tako da se svađaju, jer, jer na kraju skupština bi zapravo trebala donijeti odluku koja će e, e, e, a neki moji prijedlozi će ići u tom smislu da zapravo nije organizacija dobra kako jest, da nisu odnosi dobri kako jesu, ali zapravo oni koji su generirali takve odnose trebaju donijeti odluku da to treba promijeniti. Znači, to, to, je, to je veliki problem, zato, zato, zato mislim da treba neko vrijeme da, da to dođe na red. Eto, ako sam vam ništa rekao. Evo, gospodin pa, Ja sam bio u najznačajnijem svjetskom e, našem klubu u Vašingtonu, gdje je predsjednik revijalna figura, svake godine se mijenja, oni imaju prekrasne e, prostore, dole fitness, kogod dođe u Vašington, dođe njima o Ljevcu, ne znam koga, predsjednika, sve, svako važno ime. Mi smo drugi organizirani, nama je predsjednik, mora biti čovjek koji će vodi posao, zaštitu novinara, sindikat, sve moguće tako, da se ja godinama zalažem za profesionalizaciju predsjednika, čak po statutu ima ovaj, mjesta ovaj, za, to. I kad sam imao razgovor sa Lilijan Redik, mm bili smo mi ispred a bio je više predsjednik Duka, Onda sam iznio svoj slučaj da sam 23 godine na sudu sa novim listom, a Duka dolazi iz novog lista. On je sukob lojalnosti, on ne može braniti mene jer će izdat na neki način ovaj, novi list. E, <clears throat> u vezi ovoga Borisa Dežulovića, u samoj firmi znači ti standardi. Denis Krnić, novina, je branio slobodnu Dalmaciju od dalekovoda, koji je tužio slobodnu za 102 milijuna kuna. I dečko je e, imao istraživačkih e, uspjeha, obranio je slobodno, a naravno pravosudni sustav je uvijek ide po svome, on je na sudu izgubio ovaj, sud sa Dalekovodom i treba je platiti 70 tisuća kuna. Nisu ga ovaj, potjerali, nego su mu od plaće uzimali godinu dana i tako dalje. Ali, što <clears throat> pa si ti dobro shvatio, ja tako smatram da treba govoriti i o odgovornosti novinara. Ne možemo se vaditi uvijek na vlast, na politiku. Vlast dobra ili loša. ovaj, može uvijek dobro sprovocirati dobrog novinara da napiše. Međutim, Karlovačke novinare se posebno priča. Nakon 5 sati, ako je neki sastanak, nema ih. Jednostavno, on ima radno vrijeme do dva, pogotovo ovi e, državotvorni novinari, jednostavno ne dolaze. Jedna priča iz povijesti, što je interesantno e, za nas. Ne? Branko Horvat je imao konferenciju za novinare i on izvolte, izvolite, muk. Niko od Karlovićih novina nije rekao jednu jedinu riječ. Onda Branko Horvat kaže, Smaštan sam u Indiju, onda novinari na konferenciji za novinare ne postavljaju pitanja, to još nisam vidio. I recimo, ovaj, još jednom da završim, samo popuri. Bio sam neki dan u Splitu, imali smo 70 godina proslave Slobodne Dalmacije i Tihomir Dujmović, ne, je, <clears throat> mi se žalio, bio toliko iznerviran iz Njupan, veli, bio sam u Karlovcu na nekoj televiziji, a to je negacija novinarstva, pa te ne zna pitat uopće, pa tam niko ne zna govori, pa kakvu to dikciju imaju, koja je to intonacija, koji je to jezik, veli, pa taj ne zna klimaks napraviti, ne. Evo, recimo, nisam rekao ja, nego kolega desničar, čuveni Tihomir Dunović. Kažem da je u nama ima dosta materijala. Pa ne, ne apsolutno. E, e, e, to ja isto uvijek govorim, nismo došli još do toga, ali postoje uvijek novinari i novinari. Ne? I otprilike, ja to kažem slikovito, možda malo grubo, ali mi nećemo braniti novinare samo zato što, što pišu negdje u nekom mediju, ovoga, nego branimo, dakle, prije svega integritet profesije i ako se neko ponaša e, suprotno, e, dakle, zahtjevan profesije, neprofesionalan je, širi mržnju, netoleranciju, laže, ne provjerava, on može biti sto puta novinar, ja ne mogu se za njega zalagati. Dakle, on se može zvati novinarom kako god. To bi otprilike bilo kao, kad bi e, liječnička komora branila liječnika koji svaki drugi dan nekom odreže nogu umjesto da mu izvadi zub ili da ne znam, ili da brane ne znam ono e, e, e, gospodarska komora pekara koji umjesto, umjesto ovaj, od tijesta pravi pecivo od armiranog betona. To je otprilike tako, a mi imamo takvu situaciju u novinarstvu i sad ovaj ne pada mi na pamet da mi trebamo takve novinare ovaj, i takve medije braniti, mi moramo braniti svačiji integritet i svačije pravo na, na rad, bez obzira na, na vjersku, nacionalnu eh, i bilo kakvu drugu ovaj, eh, dakle, orijentaciju političku, ovoga, ali eh, znači moraju, kao i svi građani što su jednaki pred Ustavom, moramo svi imati jednake početne pozicije, svi moramo imati jednaka ljudska prava i profesionalna prava, ali apsolutno među nama novinarima ima ono isto tako ono naj, najstrašnija šljama kao i u svakoj drugoj profesiji, samo se ovdje tu još du više vidi. Ja znam reći da je zapravo to ponekad, e, i zato je, zato situacija novinara s druge strane i teža, jer možda nije popularno, ali recimo znamo koliko industrijski radnici kako žive, mislim kod nas nema praktično industrije. Znači ne plaćaju, ne, nisu plaćeni, ne plaćaju im doprinose, a shvate da kad idu u penziju, da ne mogu ići u penziju, e, dakle e, ostaju bez posla, izbacuju ih bez ikakvih kriterija, kradu im, za otvaraju firme samo da bi uzeli imovinu, ali jedino što, što je, su, u novinari su, što su u još goroj poziciji, dakle oni koji su stvarno novinari, što ovaj, bar te ljude ne tjeraju da e, difamiraju druge ljude, da uništavaju tuđe živote ono, javnim istupanjem, a od novinara čak traže i to. Znači, to je još, još jedna, ono, kako bi rekao, još jedna stepenica niža. E, prije nego što ti dam, e, imam pitanje koje se nadovezuje, a to je to razlikovanje i e, lučenje uloga HND-a i sindikata novinara. Ne? mislim, postoje li, postoje, prepostavljam i opravdani razlozi da se nekome da otkaz. Da. I često se to brka, smatra se da bi HND u svakoj prilici kad neko dobije otkaz ili kad su mu E, narušena radna prava treba e, reagirati u redu za radna prava, ali to je prije svega, ako se ne varam, e, uloga sindikata. Ne? Pa uloga hnd dakle mi i trebamo tjesno surađivati, ali radnopravni odnosi su naravno prvenstveno uloga sindikata. Međutim, HND, ajmo reći ovako, HND treba zapravo preventivno djelovati i edukacijom i dakle utjecajem na na, na medijsku pismenost koja je kod nas mala i među novinarima, kamoli među, među ovaj, e, e, ajmo tako reći, među publikom i da se, da se što manje događa da dolazi do recimo neopravdanih otkaza, da na taj način zapravo pravimo tu preventivnu zaštitu, a ako ipak do tog otkaza dođe, onda uvijek postoji taj mehanizam, dakle, tužbe, onda se tu uključuje sindikat ili se nekad sindikat uključuje ranije, recimo, sad smo imali u slučaju Novog lista, da osim HND-a je veliku ulogu odigrao i sindikat e, e, e, u, u Novom listu da bi se, da bi se zapravo spriječio, odnosno da bi se preformulirala ta odluka i da on na kraju kolega ne bi dobio, odnosno povučen je otkaz. Jel? Dakle, a imate zapravo situaciju da i, bilo je nekih ideja, još uvijek postoje, bile su čak i jedan od kandidata za predsjednika na ovim izborima imao ideju da, jedna od osnovnih ideja mu je bila da ujedini sindikat i, i, ovaj, i, i HND. Ja mislim da to u ovom slučaju ne bi bila dobra ideja zato što prvo treba ojačati i HND i sindikat, pa da vidimo onda šta ćemo. Drugo, postoji, postoji u, recimo, Europskoj federaciji novinara imate mnoge organizacije koje, koje nemaju ta dvojnost, koje su zapravo i jedno i drugo. Neki se čak zovu sindikat, ali e, morate znati da, da ako se pozivamo na to, na to, moramo znati kakva je tradicija demokracije u tim zemljama gdje se to događa, kakva su inače prava od kolektivnih ugovora na dalje novinara, tako da u tim zemljama na, na njihovu sreću oni često nemaju uopće potrebu se brinuti, baviti ovim čim se mi bavimo sad od govora mržnje u medijima do ne znam toga da se ne, da nema samo regulacije i tako dalje. Dakle, kad oni imaju tu stvari manje više riješene, onda njima zapravo ostaju radno pravo i ono što je većinom uloga sindikata, pa onda plaća članarinu da se to zove sindikat da se zove društvo. A kod nas to, to naprosto, mi smo još u onom nekom pred, pred povijesnom razdoblju. Dakle, ja kad e, govorim studentima o povijesti Eh, i novinarstvo uopće i kad im govorim eh, recimo kako je bilo u 19. stoljeću od tog da su prve novine zapravo izdavali biznismeni, poslovni ljudi kojima, koji su to radili za svoje poslovne partnere i političke istomišljenike ovoga, a ne zbog razloga zbog kojeg su kasnije mediji zapravo počeli funkcionirati, onda mi kažu, pa to, je kao da smo u 19. stoljeću. Znači, kod nas se događaju stvari, ono, retrogradni procesi. Praktično, u 19. stoljeću, ja ne znam, u Americi ili u Britaniji je bilo na situacija sa, sa vlasništvom medijima, sa ulogom medija maltene nego, nego, nego sad kod nas. Dakle, to su, to su sve stvari koje moramo biti svjesni toga da se ne možemo uspoređivati e, sa, nekim državama koje su tu daleko naprednije i zato mislim da nije vrijeme kod nas nikako da se, još uvijek da se ujedine, ali blisko trebaju surađivati naravno, ali da se ujedine e, ovaj, e, novinarsko društvo i sindikat. Ja bih vam postavila pitanje, govorite o novim novinarskoj profesiji. Mene zanima koliko, što e, biti znači danas biti novinar profesional, profesionalac. Recimo, ja imam diplomu magistre novinarstva, što meni apsolutno ništa ne znači, jer u masu oglasa za posao e, se uopće ne traži novinarska struka, znači novinarom se danas zovu ljudi koji nemaju fakultete, koji pišu. Znači to da ako ja gledam, ne znam, primjerice hitnu službu, godinu dana se mogu zvati doktor, mislim, da li se po tom pitanju nešto da, jasno, da. Prije svega, e, e, ja nemam, ja fakultet uopće, nisam završio. Ne, nema veze, ali, ali hoćemo reći nešto drugo, ali samo da budu, ja volim biti ono, ja sam da ne, ispadne, da vam nisam rekao pa da imam neki prijatni interes. Ali dobro, ja sam prošao mnoga druga, dakle ne znam, završio sam, ne znam, u, Orhusu koja je najbolji možda Evropski fakultet novinarstva, program za istraživačko novinarstvo koji je jači u godinu dana nego možda bilo koji novinarski fakultet ovdje, nebitno, ali mi se ne priznaje diploma i prošao sam tako još deset raznih drugih obrazovanja, ali stvari u tome, govori se čak i, sad meni su neki dali, ovaj, ponovo pokušali ovaj, tu ideju ovaj, aktivirati, ne znam, u licencama. Međutim, to je veliki problem. E, Italija je jedina država, ako Pre, pa, ispravite me ako zna neko drugačije, ali mislim da je Italija jedina država koja ima licence za novinar. Ja sam sad bio neki dan, prošli tjedan nešto poslom tamo i strašno su mi se žalili da, da je to veliki problem, da zapravo su shvatili da ne možeš na taj način, da ne možeš na taj način zapravo regulirati to, tu medijsku scenu. Drugo, po meni postoji jedna vrlo jasna stvar. E, po meni rezultat Dakle, rezultat novinarskog rada određuje kakav je neko novinar. Ako vi napravite nešto po svim standardima struke, profesije, e, men, zaista mi nije, nije bitno e, e, super je, vi ste potrošili neko vrijeme i to ste se u škole, meni jasno. Ali, da, ali gledajte, ali ne želim to umanjiti, ja predajem na nekoliko fakulteta. vjerujte da teško da ljudi koji završe taj fakultet zapravo sa, mogu praktično raditi samo zbog toga što su bili na tom fakultetu. Što opet ne, nemojte... da, hoću vam reći drugu stvar. Hoću reći drugu stvar, da, ali, ima, ima, ali, ali ovdje je stvar, e, problem kod nas što je povezano, što mi često ne gledamo tako, kod nas imamo problem sa obrazovnim sustavom u cjelini. Isto tako imamo sa kulturnom politikom. Znači, nije novinarstvo nešto što je palo od nekud. E, ako me, ako me razumete. Drugo, imamo problem sa vlasništvom, jer vlasnik može bilo kog zaposliti, stvarno da radi kao novinar. E, mi isto kao društvo, ja ne mogu reći zašto si ti zaposlio tamo nekoga ko je, ne znam, da ne uvredim jednu profesiju, ko je mesar, a nije diplomirani novinar, ja to nemam pravo, on ima pravo zaposliti ko hoće. Nažal, mislim, nažalost, takva je situacija. I, a, ali, u, u, kažem, u uređenim državama, dakle, postoji prije svega e, edukacija, odnosno obrazovni sustav je drugačiji onda se zaista zna ako je neko završio za novinara da je onda da je završio za novinara, samo regulacija postoji. Dakle, kod nas mi ne možemo vijeće za medije nikako uspostaviti ono formalno postoji, ali zapravo ne postoji, jer nakladnici ne žele u tom sudjelovati. Ne žele nikakvu vrstu samoregulacije. Znači, mi smo opet u nekom predpovijesnom periodu, a, ne može se to regulirati tako da se daju licencije, da se kaže, ok, sad oni koji su završili novinarstvo, jer imate ljude koji su završili, recimo, pravni fakultet, E, koji, su, koji rade, koji se bave tim temama i koji su deset puta bolji novinari nego bilo koliko je završeno. Znači, ja ne mogu raditi znam. Ovaj, znam, znam, ali imate sad recimo još jednu drastičnu situaciju koja je potpuno suluda. Nikad više nisu, nije novinara dobijalo otkaze, a, a broj novinara koji idu e, iz redakcija na burzu je, dakle, tom broju se gotovo približio broj diplomiranih novinara koji s fakulteta idu direktno na burzu. Dakle, potpuno nerealno planiranje. Mi imamo svaki dan, svake godine proizvodimo diplomane novinare koji nikom ne trebaju. Ne mislim kao pojedinačne osobe, nego mi onako imamo previše novinara, ne znamo šta ćemo raditi s njima. to, znači, to je nažalost sve povezano. E, da li je studij novinarstvo kao takav e, deplasiran? Jer, e, što kaže u filmu Una Rade Šerbeđija, niko nikad nije naučio novinarstvo na fakultetu. Gdje pa to... se uči novinarstvo? Pa dobro, gledajte, ali gledajte, e, e, ja sam bio na mnogim fakultetima vani, ovoga gdje, gdje imate studije novinarstva koji su sjajni studije, samo su drugačije, drugačije su koncipirane, e, je koncipirana nastava, imate mnogo, mnogo prakse. Ide se ozbiljne redakcije gdje se neko akava kava, nego nego se radi. Imate dakle bezbroj mogućnosti e, od, vrhunskih predavača koji su i praktičari do svih ovih drugih elemenata koji vam omogućavaju da zaista naučite taj posao kako treba. Drugo, kod nas ima još jedan problem, kod nas zapravo e, ne postoji, kao što vrlo rijetko, često ne postoji radna etika, ne postoji ni radna disciplina, ni želja da se nešto nauči. Ja učim dan danas i, bio sam prošle godine na jednom, jednoj konferenciji sa kolegom iz Guardiana koji ima 65 godina i koji mi je rekao, ono, na nekoj kao pauzi, zvali su ga iz redakcije i rekao, uf, sutra kad se vrati moram ići na taj taj tečaj, nešto, jer su još nešto izmislili. Ali on to nije rekao ni u ljutnji, ni čovjek je ono senior reporter, ide u penziju za dve godine, mogu bi reći ono, i to Božu mater. On je to prihvatio sasvim normalno. I jedem često po tim konferencijama koje su zapravo radne, recimo ovih istraživačkog novinarstva gdje, vam gdje se rade, rade radionice, znači nisu to klasična predavanja, gdje dolaze ljudi ono isto tako tih godina ili koji mi se trgamo gdje, će koji ići na koju radionicu da što više pokupimo, međusobno razmijenimo informacije. Ja više, ja više znam, znam stvarno ne znam kog novinara, ne znam bar imenom u Hrvatskoj, ali ja e, više sam radio i više e, imam suradnje sa novinarima iz cijelog svijeta nego s novinarima iz Hrvatske. Zašto? Pa zato što je, što je navika takva da su svi začahureni u svojim redakcijama, da ja kad sam jednom pravio anketu, ne znam, ovoga, o ovaj EPH, pa mi nisu znali e, da mi nabroje recimo dva novinara, na primjer, iz Bugarske oni nisu imali pojma. ono što me pitaš za novinar iz Bugarske? Pa zato budalo što ta dva novinara iz Bugarske su bolji od tebe deset puta i nećeš uči od njih, razumiješ? Pa Saša, prosim, prekidam se da se nadoveđu na ovo što si rekao, e, vezano za čovjeka iz Gvardijana koji ide na tečaj toga. Kod nas e, možda imaju novinari volju ići na takve tečaje, dodatno se školovati i to, ali jednostavno redakcijski rad, bar ne znam, po mojim nekim iskustvima i iskustvima nekih kolega iz hrvatskih redakcija, pogotovo na portalima, je ono rad u rudniku praktički. Mnogi od njih nemaju ono ni vremena za svoj privatni život, jel, s obzirom šta se... Ja, se slažem da, su različiti standardi, to je govorim, ali ljudi, ja, radim godinama sa, i sa studentima i sa mladim novinarima koji mi dolaze na isto, isto stvar. Dođu i sad mi nešto radimo, oni kužu, super, a šta će kad se vratim u redakciju? Ali moj jedini odgovor je da je to proces, radiš na sebi. Razumiješ, ako ti, ti ili bilo ko, ako, ja ne radim na sebi, jednom, jednom će taj neki mladi novinar biti urednik ili će, razumiješ, bit će u nekoj drugoj poziciji. Nećeš ništa promijeniti. Ako ti ne, ne radiš na sebi i ne želiš raditi na sebi, onda razmisli da hoćeš biti novinar. Zašto bi mi svi bili novinari? Svako ko jednom nešto objavi u novinama, super mu da se zove novinar. Ma da, pitanje da li poslodavac ono, kako će on, će on gledati ono... Ali, ako se ne, ali ako se ne, bori, ali ako se ne boriš... se... moraš u 7 ne znam... Ali ono, ako se boriš, ništa se neće promijeniti. Drugo, drugo, postoji čitav jedan... Par, ja sam jednom nedavno u novinaru, prije još izborne skupštine, kad nisam ni mislio da ću se kandidirati, napisao jedan tekst koji je izašao novinaru. Dakle, postoji jedan čitav paralelni svijet u kojem ja živim sve ove godine. Znači, imate mnoge međunarodne projekte gdje novinari koji, kao ja, slobodnjaci, koji, to radi, koji od žive, koji ne rade u jednoj redakciji. E, međutim, e, ti, ti moraš taj svijet poznavati. Ja kad hoću, kad hoću naše novinare u to uključiti, ispostavi se da mnogi ne znaju engleski. Bar ne u onoj mjeri da mogu normalno komunicirati i pisati nešto. Da e, e, ne znaju baratati bazama podataka. To što ti pričam, od, banalnih stvari, da ne znaju ko je novinar ovdje i tamo. Vjerujem, ja svaki dan komuniciram sa deset ljudi iz cijelog svijeta, mi surađujemo, drugo mi razmjenjujemo informacije. E, mi ne, ne naplaćujemo to jedni drugima, zato što radimo isti posao, razumeš? I samo postoje, sad je recimo, pogotovo na primjer ovo E, složenije forme, pa istraživačko i tako, se pomiče iz mainstream medija i zbog krize, financijske i svega drugog i recimo se kroz razne zaklade ovoga, kroz razne e, nevladine, dakle, udruge na taj način se rade projekti. Tih projekata ima koliko god hoćeš. Ja svaki dan dijelim to novinare, šaljem se to, sad smo počeli stavljati to sve na e, web stranicu HND-a. Ali mnogo puta naši novinari nisu u stanju aplicirati i nisu konkurentni imaš, ne znam, možeš otići, ne znam, u Ameriku tri mjeseca na nekakvo dodatno obrazovanje. Ali tamo se javi 50 ljudi iz 30 zemalja i mi smo pri dnu. Zato upravo zbog tih stvari koje izgledaju banalne, ne znam koje su dva novinara u Bugarskoj. To izgleda banalno je tako. da, da. Ja imam čito vrijeme problem s tim jer, ne mogu novinare, ono, drugo, mi nemamo, e, recimo ja radim kao trener, isto već godinama, ja sad pokušavam da sve koji se meni javljaju, jer malo je takvih u regiji koji to stalno rade, da recimo kanaliziram na članove HND-a koji imaju neko iskustvo, recimo, su iskusni novinari, pa ne znam, bave se, lupam sad, pišu o poljoprivredi da onda recimo i njih promoviram kao trenere na teres razine međunarodne e, projekte i tako dalje. Ali to ništa ne ide preko noći, ništa ne ide ako novinari žele. I samo ispričam se, previše sam ja uzao vremena, jako bi super što vi sudjelujete. E, ja sam bio jedno, nekoliko godina hrvatski koordinator e, projekta Skup, to je, projekt koji je danska vlada kroz, njihovo udruženje istraživačkih novinara financirala i još financira istraživačke projekte, priče u istočnoj i istočnoj Evropi. Dakle, moglo se dobiti do 2000 eura, napiše se aplikacija na pola papira A4, šta bih htio ono osnovno budžet i dobiješ novac, od toga dobiješ recimo 400-500 eura za e, honorar, drugo su troškovi ja sa svim svojim poznavanjem novinara u Hrvatskoj nisam mogao naći dva put godišnje da mi po deset novinara dođe s plaćenim troškovima, da im objasnim kako da uzmu taj novac i da to naprave, ovoga jer nisu bili zainteresirani, jer je bilo malo bolje financijsko. Kad me jedna kolegica to preuzela kasnije, ona mi je rekla, a joj, kad su počeli otkazi, evo ih sad 50 ih se javilo. <laughs> Pa Ali od tih 50, 45 nije moglo zadovoljiti osnovne kriterije. Evo, da, možda oni koji se Evo, vi ste radili, da. Eto. I to radili ste vi, radili su kolegica iz Osijeka, dakle niko od ovih jeli velikih novinara. Kasnije kad su e, izgubili posao, svi su došli. E, Vlado. Sada se nadovežem na Guardiana. Deviza gardijana je pravo novinarstvo košta. U nas imamo portale koji kradu ovaj, novinske vijesti u niko ništa nema na portalima jer novine ne rade. Televizija, Hrvatska televizija, 3000 novinara, što jutarnjem ili večernjem ovaj, se danas objavljuje. Ispričavam se, nemaju 3000 novinara, oni imaju, rekao mi Radman da imaju 800 novinara, a 3000 zaposlenih. to Ako on laže, onda lažem ja. Ja bih se malo htio vratiti na ovaj problem odnosa e, novinarskog društva i sindikata. Dakle, postoji problem nominalne prirode. Mora postojati institucija koja ima u nazivu sindikata jer samo sindikat može organizirati štrajk, obustavu rada. Kad bi došlo ovdje do ovog problema spajanja, mi bi se odrekli ustavne kategorije prava na štrajk. Ispričam se, ali zato su ovi, ove gdje sam govorio gdje su spojeni, se uglavnom zovu union. Zovu se sindikat upravo zbog toga. da, da. da bi mogli legalno organizirati rada. Jasno, mi ne možemo. Mi ne možemo. Isto bilo nekoliko sad pitanja oko ove situacije, pa sam morao objašnjavati da HND ne može organizirati štrajk, može ga organizirati sindikat. Da, štrajka bio štrajk u većem listu, pa su da stalno zaposleni štrajkali, a ovci i honorarci su crnčili, novine su i dalje e, e, izlazile normalno zbog tog što je gledajte, u položaju mogli dobiti otkaz bez ikakve nare i bez sindikata. je organizirano. E pa da, pa po tjeranju je e, ali... A dobro izgleda da nam još uvijek nije dovoljno loše. Ali čustvena ugovora im je takva, odnosno nikakva, da onda ne dođe jedan dan na posao, nije sutra ima otkaz ugovora. A da, ali, ali stvari u tome da se tim treba stalno baviti. Ako se tim pa baviš samo u trenutku kad se to dogodi, onda ne možeš ništa. Dobro, to je sad nekakav trend koji bi možda trebalo mijenjati. Ja sam kažem kakvi su problemi, ono, to je ono... Najvažnija legislativa. I tu smo neki način zakazali, jer ovaj, još uvijek nisu ti statuti po redakcijama ili su, oni su prije dvije godine, ono kad je bila ona ucijena sa, sa, statuti su znači godinama bili o, zakonska obaveza, niko ju nije poštivao, nikom se nije ništa dogodilo i onda kad su dali popust ono PDV-a koji je bio zapravo samo, samo u džep e, vlasnicima, ništa za novinare i novinarstvo, onda su bila obaveza statuta, prošlo je dvije, sad mi upravo pripremamo jednu analizu, te dvije godine od kad su statuti kao opet postali drugi put obaveza da vidimo šta se događa u tih dve godine u međuvremenu. Ja. Mislim da je dosta poljubljeno povjerenje općenito novinara u sindikat novinara Hrvatske. E, ne znam, ono, možda se sad e, sindikat e, u Novom listu izborio da Boro Pavelić je ono Dobro, on je tamo njihov ono, čovjek koji vodi tamo sindikat je s nama to odradio i to je bilo Ali se nije izborio za negdje oko 120 otkaza u zadnjih 5 godina ljudi. I još 60. Znam, ali ajmo gledati malo naprijed. To isto kod meni kažu HND nije radio ovo, nije radio ono, dobro, super, ono, ali ajmo sad nešto raditi, ne? Pa ako, ako budemo prošlo godinu danas, da vi meni stalno govorite kako HND nije ništa radio, pa onda ja vam objašnjam da nije baš tako, pa onda gledaj da vidimo šta je istina, šta nije, onda ne moramo ništa ni raditi. Znači, suradnja hnd i sindikata biti će uža. Da, da, pošto. Znači da, da vaš protokandidat je bio Toni Filić, sad će dobiti određeno još više nekakav značaj. Pa meni je bitno da, da mi sa sindikatom surađujemo što je efikasnije. Kogod da je predsjednik, ja to nemam s tim nikakav problem. Evo sad smo njih zvali kad smo radili ovu presicu oko svih ovih događaja, iako smo mi bili organizatori, eh, ja sam ga zvao da on dođe i da on govori isto u ime sindikata, bez obzira što oni nisu imali apsolutno ništa s tim, ne? Da, da ipak da ima taj značaj. <clears throat> u subotnjem intervjuu u Novom listu e, rekli ste da integritet novinara se godinama razgrađuje i da u tome sudjeluju i sami novinari. O tome smo... dio tog smo, ja mislim, sad... Da, dio tog smo sada, ovaj, ali e, volio bih možda da se konkretizira, ono, gdje su te žarišne točke u novinarstvu, e, gdje su ti e, problemi etičke i profesionalne prirode? Pa dobro, mislim da smo neki spomenuli, znači čim je, veća kriza financijska, onda je to uvijek veće iskušenje i za profesionalne standarde i za etičke kriterije, mada, nije opravdanje. Dakle, razumijem da kad je veći financijska stiska, kad je manje poslova za novinare na tržištu, da onda je to pritisak dakle, i, na, na etiku i na profesionalne standarde, ali ne mogu se složiti s tim da to može biti opravdanje. Znači kad mi neko kaže ok, ja moram lagati zato što moram prehraniti dvoje djece, ja mu kažem ok, ja ti nema više o čemu razgovarati. ok, nemoj biti novinar onda, pa nećeš morati lagati, radi nešto drugo. Znam da je teško naći neki drugi posao, ali to je, shvaćate, to, je jedna situacija da mi svi, mi svi sad, što, što smo nekad jednom radili u medijima, svi moramo biti novinari, jer je to zabetonirano, to nam Čača ostavio, a ne vodimo računa o tome da li mu uopće zadovoljamo standarde, da li postoje neki drugi razlozi zbog kog to mi ne možemo raditi. U krajnjoj liniji, u neko možda nije dovoljno novaca ovoga i nema drugi, nikakav drugi problem i neće to više raditi. E, opet, je problem kad imate smanjeno tržište, e, nemate situaciju da možete sad neko koji je završio, ne znam, pravo, pa sad može se baviti pravom, a jer nema ni tamo ovoga e, više toliko toliko, toliko ovaj, kako bi rekao, prostora, ali jednostavno e, novinar mora raditi sam na svom na svom ovoga integritetu i time čuvati integritet profesije. Novinarstvo je zanat koje ponekad u rijetkim trenucima rijetki ljudi su doveli do, do ovoga, kako bi rekao, do umjetnosti ovoga, ali zapravo na neki način je i misija. Dakle, e, ako nisam u stanju ovoga se s tim izboriti, onda ne, ne, mogu, ne trebam raditi svoj posao. A, da, a, a kako, popraviti, kako popraviti uvjete? E, jedino solidarnošću jedino na taj način da, da se bavimo temama koje su zaista važne i to je ono što, što ja mislim da treba raditi Hrvatsko novinarsko društvo i, i nadam se da smo to počeli. Dobro, da li samo čini da neke čitave, ne pojedini novinari, nego čitave redakcije su, a to smo, donekle smo se toga dotakli, u funkciji neke politike ili parapolitike, e, neotvoreno, ali e, subtilno, e, jednostavno su više kao glasnogovornici ili, e, ili buldožderi tih politika, ono, a manje, a manje novinari. Ali to je pitanje profesionalnog standarda. Vi možete imati, to nije ništa neobičano ni u svijetu, da imate recimo neki medij koji je čak i otvoreno se deklarira kao, kako bi rekao, medij koji daje podršku i zastupa neki politički interes. To, je potpuno legitimno. Ali ovdje se radi o standardima, znači vi ne možete se, ne mogu se ja pravdati e, da sam ja ljevičar ili desničar, e, ne mogu time pravdati to što lažem i što ljudima uništam živote. To je pitanje profesionalnog standarda, to nema veze. I zato, zato ovoga uvijek kažem da kad mi dođe neki novinar i kad mu je prva, prvi argument da je on lijevi ili desni, ja s njim neću razgovarati, onda on nije novinar. On može glasati za kog hoće, može ono podržavati e, u kolumni politiku ovog ili onoga ako zato ima opravdanog ono nekakvog temelja, e, može ono e, u slobodno vrijeme se baviti čim hoće, ali mene on zanima samo kao novinar. I zato, mi imamo I zato mi imamo sad istu situaciju da najviše u ove prva dva mjeseca, osim ovih koji lupetaju bez veze, dakle ovi koji, znaju što rade, najviše nas napadaju da smo e, pristrani, politički, tako dalje, upravo oni koji žele, koji bi htjeli da, budemo politički pristrani, ali onako kako njima odgovara. I onda zapravo je to zamjena teza, onda to optužuju da si politički pristran, zato što zapravo ne, nisi politički pristran e, kako njima odgovara, nego radiš svoj posao. A to ono, to isto ide ono u rok službe, mislim, to se ne može izbjeći. Ako se ne varam, e, Viktor Ivančić je e, dosta otvoreno rekao, e, komentirajući ove slučajeve, incidente koji su se dogodili ove godine, da se što što može predbaciti SDP-u i toj vladi, ali ne i to da radi protiv medijskih sloboda dok što bi se, što bi onda reklo da je sve ovo što se događa, e, svi ovi incidenti koji su, se dogodili, a to je o tome već pisano e, i problematizirano, da, su, da je to neka priprema e, predizborna i postizborna. Pa dobro, ja sam rekao da, dio toga sasvim sigurno dio ovaj, a, Eh, eh, medijske potpore svake vrste eh, neproglašenoj ne, predizbornoj kampanji, ali ja se ne bih baš sa Viktorom složio da, da, SDP ili ova sadašnja vlast je, nije radila ništa protiv medijskih sloboda. A, medijske slobode nisu ugrožene samo kad vam neko vas nazove telefonom i kaže objavi to i to, ili nazove vašeg, vašeg predsjednika uprave, kao što sad neki rade učestalo šta je sa medijskom strategijom koja još uvijek nije donesena? Što Pa nema, još nije donesena. Dakle, medijska strategija je osnova bilo kakvog planiranja. Dakle, ako nemaš medijsku strategiju, ti radiš protiv, između ostalog i protiv slobode medija. i ovoga, a u toj medijskoj strategiji bi trebalo biti mnoge stvari o kojima smo razgovarali, od obrazovanja, kulture i tako dalje, koji su povezani sa medijima. Dakle, ako donosiš zakon o hrtu u koje je napravljen tako kao da će vječito, ćeš biti na vlasti i vječito će biti glavni ravnatelj onaj kog si ti odabrao, zar ti ne radiš protiv medijskih sloboda na javnom servisu? Da ne pominjem, evo, pokušaj nedavno e, promjene zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, koji je užasno važan za medijske slobode uopće, za slobode izražavanja i dostup pristupa informacija svim građanima, e, se e, predloži dakle, u Saboru promjena e, zakona obrazložena prilagođavanju nekim europskim standardima, što formalno je točno, ali se četiri promjene koje se ispod toga ovaj, žele ugraditi u zakon, zapravo bi potpuno ovaj, urušile bilo kakvu snagu tog zakona. Zar to nije E, rad protiv medijskih sloboda. A, to, je, to, su predloži, to je predložila vladajuća koalicija. Eto, ja ne znam, ako nije dovoljno, mogu još. Ili još Slobodno. nema nacionalnog, e, kolektivnog ugovora. Kolektivnog ugovora. Razini koji je... da, već 11 godina se o tom priča. Profesija, jedino novinarstvo u Hrvatskoj nema, nema. takav dokument. A, Eto, dobro, 11 godina su se mijenjale vlasti, ali opet i ove zadnje 3,5 godine. Dakle, samo što je, problem je u tom što se uvijek gleda na nešto direktno. Sad je neko nekog nazvao, pa je taj urednik, ne znam, zbog toga nekog otpustio ili nešto nije objavio, ok, to je aktualno važno i mi na to reagiramo, ali treba gledati slojevitije, dublje, dakle sve ovo što sam pobrojao su veliki grijesi. to su grijesi i ove vlasti, ne samo oni prethodni. Kad smo kod velikih grijeha, mene svakodnevno kradu. Ja si tu baš ništa ne mogu pomoći, HINA ne reagira adekvatno jer su to potencijalni korisnici HININI evo, ili jesu čak i oni koji plaćaju HINU, njihovi novinari svoje na brzinu nešto što znam da sam jedina imala informaciju, po vjeri i tako dalje. Mislim, jel postoji šansa bilo kakvog stupa srama za takve stvari da to počne to je ovaj, naprosto sramotno. A to je opet pitanje, to je opet pitanje između ostalog i samoregulacije koja kod nas ne postoji. Imate, imate recimo između ostalog ono kao što znate u HND-u postoji vijeće časti. E, međutim e, i vijeće časti zaista radi ovo sad novo, ono naporno i ozbiljno, ali e, odluke vijeće časti niko nije obavezan objaviti. Dakle, ako se ne objavi u novinaru ili recimo na stranici uh, e, HND-a, dakle, niko, e, a probajte, na, to napraviti u Njemačkoj, na primjer, da, da, da neko napravi nešto što je nečasno, e, u novinarskoj profesiji i da donese se odluka, recimo, da Bundesrat donese, donese odluku da je to nečasno i da to nije u redu, vjerujte, i to pokazuju istraživanja, nisam ja to izmislio, da automatski, ako se to dogodi jednom, dva put, tri put, izgubi potpuno povjerenje publike, naprosto padne ako su novine, padne im naklada ili već što su, kako su. Ali kod nas to, nažalost, ne postoji. Govorim ponovo, vijeće za medije, Hrvatsko vijeće za medije prije dvije godine ustrojeno, ono formalno još postoji, iako zapravo su se stekli svi uvjeti da se ugasi, ja sam rekao, molio da, da se to još ne napravi formalno, da probamo ga spasiti, ali ne, ne znam šta ćemo uspjeti jer jednostavno nakladnici nisu zainteresirani da u tom sudjeluju. Iako oni kažu da jesu i kad s njima razgovarate sve to divno i krasno, ali zapravo nisu jer jednostavno to ne žele. Da ne govorim i o fotoreporteri su mi se isto žali što se zna, ne? kako im kradu fotografije Mislim, meni su cijele tek, meni se znalo desiti da mi cijelu priču na četiri stranice u Globusu nakon tri mjeseca objavi Nacional, samo promjeni naslov i doda još jednu izjavu. Vjerovali ili ne? <laughs> znači, to nije, čak to nije vijest o nekom događaju kojem, ajde, možda neko mogao dobiti telefonom, recimo. Ali, to je, to, to, evo, to se desilo, recimo, jednom prije deseta godina. <clears throat> Ali mi ćemo, naravno, ono, što god se može tu napraviti, e, urgirati da se da se ako može nešto i zakonski riješi, ali, ali bez, bez te samo regulacije, jer vi ne možete, mislim šta ćete, e, sigurno ne možemo očekivati da će se donijeti zakon kojim će se ne znam, neko kazniti oštro zato što je, ne znam, novčano ili ne znam kako, zato što je ukrao neku vijest. Koja se nažalost postalo pravilo, inače u društvu iz okrenutih vrijednosti, da kao ono, ako nisi, ako nisi mazno nešto od države, onda nisi frajer. Tako ako nisi ukro nekom vijestu, onda nisi novinar. Pa ne, nego zato što je druga stvar, dobro, postoji prenošenje, naravno. Ali to, se, to se atribuira onda, da. Pogotovo ja, ne znam, ja gledam iz perspektive, ajmo reći, lokalnog medija, dobro, Vesna je dopisnica Hine s ovih područja. Stvar u tome, ne znam, kad se nešto objavi, e, većina medija je korektna, znači nacionalna. Znači, ako njima, nešto bitno za prenijeti na nacionalnoj razini, s ovog područja, on, ne znam, navedu izvor uz link ili zamole to, ali većinom radi veliki kuća, uglavnom na taj način, pošto oni imaju tu svoje dopisnike koji to nisu uspjeli odraditi na taj način, kao na primjer lokalni portal Vesne ili neko drugi, ili lokalni radio, oni to moraju raditi kao nekakvu svoju priču, mm ali na način da čisto idu za tragom već priče koje je objavio. Bez ikakvog navođenja izvora, vjerojatno Vesna misli na to, jel? Znači, oni idu zraditi Pa dobro, to je, to je neprofesionalno, to je To je neprofesionalno, to, to oni zovu, ne znam, ono, informacija javno dobro, znači mi to napravimo, ali uglavnom ono, to je to. Tak, mislim, e, neka, ali, javno, ali, dobro, i onda je, ne znam... Ali javno dobro ne znači moje. A to, to je ali to je <laughs> njihova, znači... znači... Kada ja kažem, ovo, ne znam, nemam lupam sad, ono, ovo je zgrada javno dobro i onda se ja u nju uselim i sve vas istiram van. Jer kod velikih pa medija novina konkretno ne postoji sad prenošenje, ne znam, malih lokalnih portala da, lokalnih novinara, pa čak i ovih, e, ovih slobodnih novinara, nego oni imaju svoje dopise koji radi svoju priču, bez obzira što je to već lokalni neki mediji kao plasirao kao nekakvu svoju ekskluzivnu Mada recimo HINA isto nije medijski servis koji bi trebao biti. A, dobro, HINA ima i dvojak ulogu. HINA je i servis, ona je malo, malo je, uh, e, problematična jer ona je i servis i, i medij. I ona sad ima te dve uloge. Evo sad baš raspravljamo između ostalog i o HINI ovoga, u sklopu te, te, te rasprave oko medijske strategije i onda tu isto, o, tom se isto raspravlja zapravo tim njenim do dvostrukoj ulozi, ne. Ali dobro, sad opet, e, ne znam, ali ima tu dosta problema ovoga, ali ovaj, srećom nisu uspjeli utrpati ovoga u, ni u hrt, ni u narodne novine, ni u, za kraju narodne novine koje proizvode WC papir. Ovaj, da, ali, ali ne znam, ja recimo e, e, Hinu E, nekad, Hinu nisam ono, baš doživljavao ozbiljno, ali sad recimo kad, e, kad ne znam, nisam siguran da li s nekog događaja neki izvještaj korektan u različitim, interpretacijama, ja prekiram Hinu. Ovaj, jer mislim da je mnogo vjerodostojnije nego što je bilo neko. A postoje još nešto. Postoje clipping službe koje plaćaju za prenošenje. Neki naši kolege, ja sam osnivač toga zamlja za nominarsko, koji zarađuju tisuće tisuće kuna, jer se njihovi, te, njihovi tekstovi prenašaju, a drugih nekih ne. Da, to, to opet pitanje je da li se, ko je uključen, to je, da, da, da, da, Ali drugo, kažem, osnova je naša problem, naša osnova je društvo. I ne možeš od ovoga neobrazovanog društva ovaj, stvoriti elitu na neki način. Znači, ako imaš nemoralne novinare, njih prati nemoralna publika, nemoralni čitaoci i zato nakon tjedan dana ne pada tiraža, tako, po da podrži kolegicu, jedan najjačih njemačkih novina iz Idoče U redakciji od osam ovaj, urednika, šest su doktori znanosti. I njima ne pada tiraža, znači toke godine uz internet, uz televiziju i ovo, znači ipak školovani jedan koji ima strategiju. Apsolutno, ali, je pitanje... Ali pitanje, ali pitanje da, ali pitanje, i pitanje je kako su školovani i kako se, kako se prema njima odnosila ta e, uprava, šta su oni radili, gdje glavni urednici budu po 25 godina i ovi su svi nesretni kad oni udu u mirovinu. A znate šta se kod nas desilo, na primjer, početkom, početkom 90-ih, početkom rata? Koliko ljudi bilo maknuto samo zato da, bi došao neko drugi ko nema nikakve veze ni sa novinarstvom ni sa čim. Što ne znači da su i ovi drugi bili idealni prije. Ali poprosti, ja sam jednom rekao novinarima svojom u listu na početku je bila ona, aleja propalih e, kolumnista tamo. Ovaj, I sad, e, i sad neko, ono, neko doba, vidimo ono, svi su polupijani, nešto, svi su veseli. Ja njima kažem, gledajte ljudi, ja sam radio za večernjak prije 20 godina i kad sam dolazio tu, onda su moji urednici, neki bili u fakatu 9 ujutro pijani, ali su u 9 uveče cijelo vrijeme bili u devet uveče su one špalte savršeno, tako savršeno su prolazili da je drugi dan su bili ono, da sad izuzimamo ono ideologiziranje ovim glavnim jeli, političkim tekstom, ali bilo to, se, to je bio zanat. A vas je neko samo naučio da se u devet napijete ujutro i zaboravili su vam reći šta posle toga. Tako otprilike nam izgleda sad i su iz redakcija počeli iščezavati ono, e, lektori, pa redaktori, pa i po, pa nema nikog. Pa da. Pa nema, pa su on e, ali zato je meni, zato meni jedan, jedan, neću ga imenovati, ali jedan e, urednik kulturne rubrike u, jednom mediju poslao, kad smo tra, molio ga vijeće šasti da se očituje na nešto što je objavljeno u njegovoj rubrici, jel, što je red, što je, što je tako radio, on nije morao, morao mogao ignorirati, mogao reći ne želim, baš me briga, on je napisao jedno bijesno pismo ovoga, ono gdje je izvrijeđao i HND i sve živo, ono, onako baš nekulturno, ono, primitivno, i onda na kraju napisao da nemojte mi više shvati te vaše polu crtica pismene ovaj zahtjev. On samo je napisao, samo kolega ovoga, pošto ja imam uvid isto u tu konspiraciju, ja napisao kolega, znate, polu pismen se piše upravo tako, polu pismen, a ne polu crtica pismen. E, Doktor Hvala lijepo. Prvo vam čestitam na izboru. Ovaj, tek ste dva mjeseca. E, kad ste se takmičili natjecali, onda ste imali neku viziju. I ovaj, e, u toj viziji ja vas pitam, ako ćete vidjeti da se to ne ostvaruje, hoćete odustati prije nego što mandat e, ode. Ja ću do kraja da, da, recite, Pogledajte, ja sam iz struke i pratim i poredbu sa liječnicima. Impresioniran sam sa vašim govorom. Vi nemate podjelu posla. Znate, vi i ne borite se za podjelu posla. E, kipar ne mora ovaj, fakultet završiti, ali on, on, on je nadaren, znate. Vi bi trebali ipak napraviti da svatko mora završiti fakultet. Ja bi možda mogao biti neki izvjestitelj iz zdravstva, jer sam ušao to i tako. E, prema tomu, ovaj, tu bi trebali napraviti i te licence. I doktori imaju licence. Razumite, svaki određen broj skupljaju se bodovi i tako dalje. To bi vam trebalo biti. E sad, ovaj, priču konkretno, e, dolaze sada izbori, e, i ježim se kad vi kažete u novinama, to sam i Karamarku rekao, nemamo mi parlamentarne izbore, mi imamo izbore za Hrvatski sabor, znate, imamo parlamentarne za, za jel tako? E, vi, jel' se vi bojite sada tih, tih izbora koji, koji će doći, jel' se veselite njima s obzirom na ovu struku i željno očekujete to. I treće, e, volim čitati. Tako ovo koji je rekao, ja čitam teletekste i novine i španjolske i vidim i po noći, oni stalno mijenjaju, oni mijenjaju, kod vas nemate po noći, <laughs> a mi, mi spavamo, ja nikad ne isti dan ne spavam, znate, drugi dan legnem. I onda, ovaj, je li vi, vi možete e, e, tu ideologiju i kamo vi spadate, E, jeste vi sa sobom raščistili, e, jeste vi što vi podjelu metnu na lijeve, na desne, e, pitanje, ja sam bio i na Blajboru, razumite me sad, mhm. i ona je sramota što su novine ove pisale što se radilo. Pitanje i na nekim drugim događanjima. Pitanje naših povjesničara koji, koji nešto ne vide Evo, ja sam urednik svjetla, sad će izići ovaj, jedan tekst e, o Krašiću, što se je mhm. dogodilo tamo za vrijeme rata. To je prvi put dokumenti što to izlaze. I e sad, zaključujući, kažem, jeste se vi otarasili, jer vi možete biti ti, ajde, neka me citira 1991. godine kad, je, kad su došli naši i vaši u bolnicu, ono su sve bili i Četnici su bili i ZNG-ovci, ali kad me je pitao ovaj, ja sam rekao, svi su naši bolesnici. Mhm. To liječnik može. A da li, da li vi možete? Da, sam jedno samo e, Vi sad, je gotovo. I još jedna stvar. Pazite, gubi, se posao. Svi gube posao i 123 su dobili sad, to ste rekli tamo. I ovaj, ajde mi recite, je li je koji otišao u inozemstvo raditi kad ne mre tu dobiti posao, jer mnogi liječnici odlaze u inozemstvo raditi? Hoćete da krenem od kraja. Dakle, u inozemstvu je mnogo teže raditi novinarima nego lječnicima iz vrlo jednostavnog razloga. Zato što za novinarstvo e, trebaš savršeno poznavati jezik, što čak bilo bi odlično da svaka profesija pozna, ali ja znam liječnike i druge profesije koji uče, naravno, ako nisu znali jezik te zemlje kad dođu, ali za novinarstvo treba poznavati savršeno jezik te zemlje i ima, treba poznavati neke druge, dakle, e, e, neke druge stvari koje se ne mogu steći ako niste ako, niste u toj zemlji živjeli, niste se jako s njom bavili. Znači, to je problem s novinarima. Možda bih ja nekad u nekim ranijim godinama, kad sam bio mlađi, otišao raditi negdje drugdje, da ja znam engleski i predajem na engleskom i pišem, ali i znam ga dovoljno dobro, ali opet se nisam osjećao dovoljno siguran da bih mogao negdje naći posao i, raditi ga kako treba negdje drugdje. A kad, samo još jednu stvar nisam siguran, kad ste mi govorili vi, da li ste mislili na mene osobno ili na novinarsku profesiju? I, i osobno i okay. na mene. Pa dakle, za vas imam komentare, već su oni počeli e, ko je to, zašto je to i tako, razumijete me? Oko vas se što je i vodite, rekao fama sad e, pa i tako. pa ne znam čemu fama, sve piše, on je, kolega je vidio i na, web stranici pišu svi podaci, dakle, razumijete. Da, ali dobro, što se tog tiče, dakle, sve piše na web stranici, drugo, ne znam da li ste primijetili koliko ste pratili, možda drugi prati više nego ja ne stignem to sve pratiti, ovaj, ja nisam primijetio da mi je ikad u ovih dva mjeseca iko ko je bilo što meni pregovorio, kao predsjednicu HND-a, na bilo koji moj postupak ili ono što sam radio ranije, e, pod, bilo kakav argument. Dakle, nikakav citat, da sam ja nešto rekao, pa čak ni istrgnut, e, nikakvu, e, ništa što sam ja učinio kao čovjek ili kao novinar, niti u ovih dva mjeseca. Dakle, sve, sve optužbe koje sam ja vidio i čuo su bile ili potpuno izmišljotine, ono napad jad hominem, ili potpuno laži. Kao što je nedavno recimo bilo neki dan na nekom portalu je sa preskonferencije koju smo imali nedavno, e, kolumnist e, dakle uzeo pola moje rečenice, a pola rečenice je zanemario i onda je cijelu kolumnu zapravo bazirao na tih pola rečenice koje uopće nije ono što sam ja rekao. A ja sam, pošto ja znam da to rade, ja sam, napisao govor, iako sam ga mogao naučiti, znao sam ga i dao sam ga Hini da ga emitira. Ne zbog mene, nego zato... E, drugo... E, e, e, e Pred izbore ove, jeste veseli za izbore? E, e, moram priznati da ne, razumijem pitanje. Ja, nisam ni vesonice strašim, izbori su dio političkog procesa koji, je sad na redu da dođe. Ja se nam šta ni plašiti, niti veseliti, ja samo trebam obaviti svoj novinarski posao. Znači, biti profesionalan, e, ne podlijegati nikakvim spinovima, političkim pritiscima i tako mislim da bi trebali raditi svi novinari. Da, ne, vidim zašto bi se radovali ili, ili to naprosto isto kao što će sutra biti novi dan, tako sad vrijeme vreme za izbore, prije ili kasnije. Znate kako se raspisuju, oni koji su na vlasti imaju mogućnost da odrede kad će oni biti, naravno uvijek će to napraviti kad se da njima više odgovara, ja nemam s tim nikakav problem. Ali, ali, imam, ali imam problem kad neki mediji, recimo, poput ovog što sam rekao, dakle, napadaju bilo mene, bilo novinarsko društvo, bilo kog drugog, neku osobu, dakle, lažima, eh, dakle, evo, ja sam čuo neki dan, nisam, neko mi je rekao, kolega mi je rekao, nisam ne vidio, da, isto da sam bio u nekom juče u novinama, Radman i ja i ne znam ko još kao najveći neprijatelji medije i Hrvatske. Mislim, kakve veze imamo Radman i ja, nije mi jasno uopće. <laughs> ja nisam nikad bio u partiji, <laughs> niti čovjeka sam vidio dva puta u životu i to službeno na, sastancima, dakle potpuno nebuloze, to nema veze nikakve s mozgom. Dakle, ali neki mediji to rade sustavno, to je ono strašno. Ja kažem ono što je na društvenim mrežama, to nema veze, svaka, svaka budala može, su, ono, ali da je ovaj intervju koji je kolega spomenuo u Novom listu, ja, nikad, ja obično ne gledam te komentare, jer to nemam ja vremena za te gluposti, ovoga, nego mi neko skrene pažnju. I sad je kolegica jedna uh, stavila na face, uh, uh, dakle, verziju sa, sa web stranice Novog lista i rekla, ali nemojte čitati komentare. Naravno, mene, kad sam to vidio, potaklo čitam komentare i to meni izgledalo kao da je u ludnici neko zaboravio zatvoriti ono kapiju. Dakle, to nema nikakve veze ni s onim što sam ja govorio, niti ikakve veze ima i sa čim u životu. Ali meni to, meni to ono, onako, baš me briga. Ali kad to rade, kad to rade mediji, kad to rade vrlo organizirano ono što sam rekao, ne znam sam to sad prije tu rekao sam pričao vama, kad šalju e, navodno anonimni novinari i zabrinuti građani e, pisma puna laži međunarodnim organizacijama da bi diskreditirali mene i Hrvatsko novinarsko društvo. Pa kad mediji to podupiru, pa kad prenose, e, dogovore da neko na blogu napiše neku potpunu laž, a onda oni to prenesu i kažu pa to je bilo na tom blogu. To je, to je mnogo opasnije. Ne zbog mene, ja, ću to preživjeti, ja sam preživio mnogo gore stvari. Ali to je loše za, novinarstvo i loše za društvo. Hoćete se boriti za to da budu fakultetski naobraženi ljudi ovaj, u novinarstvu imali prednost pred ovim drugima e, Postojao je plan u Hrvatskom novinarskom Ne, ne, u Hrvatskom novinarskom društvu to piše u statutu, ali, Hrvatsko novinarsko društvo to ne može narediti, mi ne možemo to narediti. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, nije, nije nego ne, u statutu piše da se Hrvatsko novinarsko društvo zalaže da se novinari ono, budu što obrazovani da se fakultetsko obrazuju ali Hrvatsko novinarsko društvo ne može, mi ne možemo privatnom vlasniku narediti da on, on može zaposliti doslovno koga hoće kao novinar. E, ljudi, e, to, vam je kapitalizam, sorry. Da, to prvobitna, prvobitna akumulacija kapitala. To novinara, je tako, spomenuli ste. Recite. E, nuzgledno ste spomenuli edukaciju novinara, tako. Da, U tom smislu bi trebali pripremati ovaj, stalno, a inače vaš stalež će biti takav kako vi, vi jeste i koliko ćete se vi boriti. Evo komora liječnička je imala sad e, izbore i to je bila velika gužva i sve, ali su dobili novo vodstvo, izgleda da će biti nešto drugačije. Sad ću vam ispričati jednu, jednu anegdotu, e, možda nije pristojno, ali istinita. Imam nekoliko svjedoka. Sad u Grožnjanu je bio, bio taj skup ove tri dana koji inače svake godine organizira zbor e, zdravstvenih novinara HND-a i još nekoliko organizacija i tu su i liječnici i novinari. I budu razne radionice, razmjenjuju se informacije. Bio je i novi predsjednik e, komore i njegov zamjenik, jel tako, da, zamjenik. I onda istovremeno i u jednom trenutku smo imali radionice zajedno podvojeno i sad u jednom trenutku gore imaju liječnici i mi imamo dolje novinari. I onda mi dotrče dvoje kolega, svi ono unezvjereni kažu a joj novi predsjednik Hrvatske liječničke komore je sad rekao da će da će ono sarati s novinarima zato što novinari e, pišu gluposti, nemaju pojma o medicini, daj molim te razgovaraj s njim, nema, nakon toga, nakon večeri smo nas dvojica razgovarali, još nekoliko kolega, sve smo mi to lako rešili, nije bio nikakav problem, ali sam shvatio da je, da je gospodin e, u sporu sa jednom novinarkom e, koja je, tuži, koju je tužio zapravo zbog tog što je pisala i da je zapravo njega to motiviralo da on istupi tako kao što je istupio. Međutim, kad smo razgovarali, ja sam objasnio da to nije baš u redu jer njegov privatni problem razumijem, ali to ne znači da mora cijeli ceh zbog ovaj, o, imati problem. Hoću reći, mi smo razgovarali i to, je, to nije eskaliralo. Dakle, ljudi trebaju međusobno razgovarati. I zato mi idemo i uprave. Jer uprave, gledajte jedan primjer. Dakle, došli smo, u upravu EPH. Razgovarali smo sa upravom i sa vlasnikom. E, smo, nakon sat vremena smo sišli u redakciju i tamo su između ostalog bili ljudi koji su tog trenutka nisu bili na zadatku. Neki novinari koji su po 20 godina, 25 koji su sa mnom bili prije 20 godina novinari, oni su u nas gledali ko u bogove, jer smo mi sat vremena pričali sa njihovom upravom i gazdom. Oni nisu jedne sekunde s njima mogli razgovarati, razumete? Mene, bilo, mene se plakalo. Koliki je strah? Dobro, mi smo njima pričali ono ko, ko, vatru, šta su oni rekli, jer oni njima nisu rekli nikad ništa. Doktore, ja se Ne idu, ne idu bilo kakvi novinari van raditi. Pa dobro, to je isto. Lagati ispite, dodatne i tako dalje. Najbolji novinari imaju isto mjesta tamo. Evo, meni su 91. zvali iz Londona, 92. i Vašington su neki da Ali su ti ostali grad, ne, ti u ratu. A onda imate ovaj, Slobodna Europa, Deutsche Welle, čak i na hrvatskom jeziku da, možete naći posao. Ako ste jači novinare. Znači uvijek je... Ma da, dobro, ja radim stalno isto za strance, ali, dugo već vremena, ali nisam se e. odlučio da odem, jer sasvim drugo kad ti radiš za strance ovako, a drugo kad ti odeš negdje živjeti i radiš na njihovom jeziku, u njihovoj kulturi, mislim moraš poznavati mnoge stvari. Ma evo, Kemal Kuspakić, on je čuveni... Koliko ja znam Kemal. Od glavni urednik, on je 94. 5. u Americi, u svojoj struci dobio posao, bio urednik i sve, jezik je ono, što kažeš to je manje... Ali to je malo, ma, malo je tako je, da. da. ali meni najbolji... Možeš, da, naravno, naravno. A normalno neka pođe ne ne znam i na svome. Je li ima uopće kuća koji imaju mentore, recimo, kod nas? Ne znam, Pro, pa provjerit ću, ali mislim da ne znam. Nekad je imao mjesec, ono muka u školu. Imao, da. Znači, ima HRT. E, dobro, HRT ima, da, samo je opet pitanje kol, s obzirom na to kako su oni ustrojeni i kako to, koliko to, da. Ga, efikasno, ali ima, ima HRT, da. Pa ne znam, ja znam kad sam kad smo dizali jutarnji list, ja sam pokušao, ja sam bio među šest ljudi koji su podizali jutarnji list i bio sam dve godine pomoćnik glavnog urednika, zajedno sa Sanjom Modrić. I ovoga, ja sam pokušao ovoga, eh, da napravimo tako nešto, međutim to je jako teško išlo. Ja sam onda sam radio sa mladim novinarima u sav svoj posao, jer nikog, to je već bilo vrijeme kad još su bili lektori i redaktori, ali već nikom nije bilo jasno šta će oni tu. Ovoga, I tako, dakle, da, da. A to, a to može i ovaj Google, ono. E, da li je e, u vremenu e, kada se snižava cijena rada i kada novinari gube posao, da li je to prilika za neprofitno građansko novinarstvo, znači novinare, građane, novinare, aktiviste koji će to raditi iz hobija, iz da nešto radiš iz hobija, moraš imati od čega živjeti. Ovo je to pod broj jedan. Ali po broj jedan naše drži to vrlo malo. Pogotovo u ovim kriznim vremenima, ali naravno da postoji mogućnost. Mi imamo nekoliko, imamo nekoliko vrlo pristojnih, neprofitnih e, e, redakcija, to su uglavnom portali, e, Međutim, po, hrvatskom zakonu postoji zakon o zadrugama, na temelju kog možete osnovati i mediji kao zadrugu. Što, recimo, ima neke recimo u Italiji, imate, imate imate listova vrlo, relativno poznatih, vrlo poznatih listova koji su, zapravo e, e, zadruge. Ovoga, u Hrvatskoj vam je jedino ovaj Monde diplomatik koji je ono franšiza, jel? Francuska vam je, je, je temeljena zadrugarstvu. E, nažalost, malo, vrlo malo, vrlo malo ovoga, e, kod nas ljudi zato zainteresirani, opet iz onih raznih razloga koje sam spominjao. Kad je bila, kad je bila e, tribina u HND-u o, to, o zakonu o zadrugama i kako je moguće na tog, tog zakona e, dakle, otvoriti mediji Eh, osim sudionika tribine, ovoga, eh, bio sam ja, još troje novinara eh, koji su aktivni, još dvoje penzionera, dakle, ljudi koji u pola noći kad se probudite možete biti sigurni da su bili na tribini u HND-u. Niko drugi nije bio zainteresiran. Nedovoljno za zadrugu? Prema pa nedovoljno, jedno da smo se mi, da smo mi napravili zadrugu. Ali danas je tendencija da imaš što manje novinara, oni su kome McDonald'su, rade tri mjeseca pred da, da, da, da, da. 20 ono centi do 4 sata, ovo i ono, međutim, u Americi se sada i u razvijenim zemljama dolazi na ideju. Ako su sve učilišta u javnu svrhu i na neki način e, subvencionirana, tako bi trebalo, na primjer, biti New York Times i neke druge novine mhm. koje su svjetskog značaja ili nacionalnog, gdje će zaista biti jedan medij za komunikaciju i demokraciju. Ako novina novine služe samo vlasniku za svoje političke reketarenje ili za ovaj, pranje novca ili za To nije onda demokratske novine. I zato narod bi trebao, kao u Sloveniji, nema evo novo mesto. Oni imaju za svoje novine konkaračni tjednik. 80% ovaj, je prodaja već u pretplate. Da, da. Pa, može imati stabilnog Dobro, onda imate one community medije, e. dakle, koje kod nas nema uopće. U Bosni ima, doduše nekoliko, ali tu nema. <laughs> Tako da to je sve, moguće. Ovaj. E, u 9 sati, sad je 12 do 9, u 9 sati dolazi policija da nas deložira. Mhm. E, a tako da ćemo postaviti zadnje pitanje, znači, možda mi promaklo, više ne znam, jesmo li to ovdje sa službenim govorili ili samo u kafiću, E, znači ovo što radite sa gospođom Malaburić, mhm. e, možete li nam objasniti, mislim da se radi o ovom e, centru za, zaštitu, slobode i državanja. Znači, to sad predstavljate 2.7. O čemu se radi? Dobro, to je, mislim da je, da je to e, i najvažnija stvar koju smo radili u ova dva mjeseca. To je bilo planirano da krenemo u jesen, ali s obzirom na ove sve probleme koje su nastali smo odlučili krenuti prije. Dakle, Centar za, za slobodu, e, e, za zaštitu slobode izražavanja nije nikakva nova organizacija. To je projekt pri HND-u u kom za sad imamo dvadesetak Eh, odvjetnika, eh, eh, profesora fakulteta pravnog i odvjetničkih vježbenika iz ureda tih odvjetnika koji su vježbenici koji su praktično ono vrlo već iskusni pri otvaranju svojih ovaj, odvjetničkih kancelarija, oni će probu, prije svega imat ćemo dežurstva Znači 24 sata će biti uvijek neko od odvjetnika dežuran u bilo kojoj hitnoj situaciji za novinare. Od toga da vas gradonačelnik izbaci sa presice jer vas ne voli, do toga da vas je neko tukao ili da imate bilo kakav problem. Onda će e, e, analizirati, analizirat će dakle sudske presude, sudsku praksu koja se tiče medija i novinara u Hrvatskoj, u Strasburu, dakle na sud, za ljudska prava i ostalim sudovima, e, radit ćemo radionice, edukativne radionice, dakle e, gdje će novinarima pomagati da pišu neutužive tekstove, odnosno da da, da nemaju taj problem na sudu, a novinari koji budu tuženi zbog e, svog novinarskog rada bit će probono branjeni na sudu ja mislim da je to sve, sa ovim svim drugim što smo do sad radili nije tako loše za prva dva mjeseca, pošto tako nešto nikad nije postojalo ovdje. A, oni će raditi to pro bono, e, zato što sam ja zamolio Vesna Laburić, e, po kojoj znam 25 godina, jako dobro da mi pomogne oko toga ovaj, i ona se složila, ona je pomogla da se okupe svi ovi drugi ljudi i, ovaj, e, i, i još jedna stvar koja je važna, mi ćemo širiti i taj broj ljudi, širit ćemo i djelatnost. Za sad se ovo sve odnosi na članove Hrvatskog novinarskog društva prvenstveno, e, a dalje ćemo, dakle širiti djelatnost na još neke aktivnosti koje ja možda tu nisam, naravno radit će se udžbenici, tekstovi za, za web portal na, tu temu, ovaj, već sad u slučaju dakle, kolege Pavelića je ta ekipa, odnosno jedna od odjetnica mu je pomagala u pisanju ovog očitovanja kad je dobio otkaz, e, kad je dobio tri dana da se očituje, već drugim nekim novinarima e, smo dakle pomogli e, kojima su razne redakcije objavljivale tekstove, ali nisu im platile, a nisu nikad napravili ugovor s njima i oni su mislili da ne mogu da nemaju pravo uopće naplatiti taj svoj rad, što nije točno, dali smo im pravni savjet, tako da oni mogu tužiti ovaj, imat će tu podršku. Evo recimo to, to, to je u četvrtak u, u pet popodne e, e, predstavljanje. Koliko to važno, možemo posvjedočiti da, da ćemo dobiti, pošto ne mogu doći fizički, jer su imali već obaveze, e, znači video poruku podrške predsjednika Europske federacije novinara, Dunja Mijatović koji je OSCE-u zadužena za medije, glavnog tajnika Sima, i još nekoliko ovaj, dakle, tih organizacija, a do sad nam je potvrdio dolazak sedam veleposlanika u Hrvatskoj, ovaj, a doći će ih vjerojatno još i više na, to predstavljanje. Eto, to je, to bi skoro i zaboravio, hvala što ste pita. E, ima još pitanje? Hvala vama na dolasku. Hvala vama što ste bili strpljivi. I hvala e, Hrvatskom novinarskom društvu Karla Coguli na e, svoj organizaciji i nadam se da ćemo još mnogo, mnogo tribina raditi. Hvala vam. Tu mi je Jura rekao da sam rekao da ćemo se ovdje... Ali rekli smo se doista da se vidimo, ali nikako... Ali nećemo, nikako da, da, i bila je guža zbog Bakova, kako ćemo to, hoćemo to, sad sebi mjesto zbog Bakova. A što se mene tiče, što se mene tiče, ja nakon ovog drugog, sedmog sam mnogo, mnogo lakše sa, sa poslom jer ovoga, ja sam strašno mnogo putovao dva mjeseca i, i, i, i htio sam sve napraviti što više prije, prije pauze. Ali ja mogu, relativno dobro funkcionirati. Ja ću od sedmu, ja ću, ja ću, ali volio bi da se ima, ja ću od e, početka sedmi, osmi ću uglavnom biti, dobro, biti bez nekih velikih putovanja i tako. Pa ćemo se najaviti nekako, Ajde, možemo. da se nađemo. Ja sam do 15. posla. Ok, ja ću isto. Sa što nisam novinar, ali je to nešto znam. Živio, živio. Da. Kako vezano za to? Vidio sam te da odnicom vaš organ. Da pa priješ li ovo, jer Marine, je li ovo tvoje ili od... Aha, ti si... Našao sam, nisam se snašao, pa ti si pa prošao, ja sam... Što nisi skočio? Prva uloga prvenstveno trebala biti Saša. u dijelu koja se odnosi na zakonodavni okvir da se ova priča danas koju smo pričali, da, da to vaša uloga bude, vas kao čelnika novinarskog društva i razumijete Dobro, to, to, isto radimo, ne znam, da ja nisam... Prioritet, vi ne možete Todorića utjecat na Todorića, ne možete na kapitalizam, ne možete utjecati na autocenzuru, ne možete na ništa, ne možete plakati, pomalo Ali dakle, pričam se, jedna od ovih stvari, i ovo što zapravo kad sam sad govorio o centru, to sam zaboravio. Dakle, jedna od stvari koje ćemo raditi će upravo biti to da se analiziraju postojeći zakoni, da se prave Bravo, e, upravo to sam htio reći, ali neću. to sam se nisi Ma nisam novinar. Pa ne, to sam zaboravio reći. Pa sad smo već imali sa GOM. Sad smo već imali sa GOM ovo što sam pričao, ovaj pokušaj promjene zakona o pristupu informacijama. Doduše, to je bilo, to je GOM već napravio prije naše izmjene skupštine su reagirali i onda su mi se na Verković javila i mi smo to se priključili. Recimo, oni napravili su baš pravnu analizu svih članaka sa, sa uspored, usporednu analizu kako je to u drugim zemljama, bla, bla, bla, i, recimo, i, nije, pro, i na prvom čitanju su skoro sve izbacili što su predstavljali. E, moram mi da kažem, e. a ovaj, moj tata je rođen u Veletici, si ti rođen? Ne, ja sam e, rođen u Pakracu jer u Darvoru nema rodilišta. Jer, ne, ne, ali gleda, ali, ali, moji su tata, ne, moji su tata i mama iz Darvora došli u Kratovac. Jer je ta... A, znam, mislim da smo to jednom pričali, da, da. Jer moj deda, ovaj, ovaj deda, smo na Dobroj spomenik, on je snimač a 910. Da, da, znam, znam, da, da, I onda je stari dobio prekomandu iz, iz ovaj, Darovara u, Karlovac, a Darovar ima divne toplice. E, mama nije da Hajde, e, naša Bog, sad vidim. 1991. godine pisao o psihologiji Čopora. Psihologiji Čopora, recimo tada u to vrijeme kad se malo... Ustav pripamti po pa usmjeri dio aktivnosti u ovaj zakonodavni okvir koji je nužan da bi sva priča, cijelo telo da nas stavilo u funkciju. Genialno.